radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 400 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Vamos de, vamos de. arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala La Quartera del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que s'emet des del 2009 i que avui arriba a la seva edició 400. Gràcies a totes per ser avui aquí. Molt bé, penya. Fa, fa molta patxoca la, la quartera, encara estem començant, el, el més calent és a l'Aigüera i el primer que farem, però, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya avui a la taula del programa. Avui el primer a ser presentat, com sempre, aquest que té uns ditets màgics, aquest que és el Harry Potter de, del programari lliure, és el nostre estimadíssim reverendo Tecles. Què passa, Ricky? Guapo, com estàs? Què passa? Doncs com cada programa, aquests especials que fem, doncs dels nervis, perquè funcioni tot bé, però, però bé, bé. Però bé, però amb ganes. <laughs> Molt bé, a la seva banda, una altra que no pot fallar mai, una altra que és una tiro fijo, una altra que és la veu més femenina i més eh, càlida del Pim Pam Pum, és la nostra estimadíssima Noelia. Què tal, guapa, com estàs? Hola, bona vesprada. Doncs molt contenta aquí de, que, de fer aquest programa especial i emocionada. Clar que sí, molt bé. I a la seva banda, una altra que falla més del que voldríem, una altra que, que ens encanta que vingui, una altra que tira tema zaranga, no s'espaterrances, el nostre estimadíssim Eric. Què passa, guapo? Què tal? Per molts anys a tothom, eh? Eh, bé, bé, bé, estic molt content. Eh, estic força cansat, i, però crec que ja he entès com va el programa. Ara amb el Manolo hem discutit una mica l'escaleta i crec que anirà tot molt bé i estic molt content que estigueu totes aquí. I pues res, endavant amb el programa. Molt bé. I a la seva banda, un altre tiro fijo, el nostre, el nostre mestre dels temes zarranga, no sé espaterrans, aquell que fa reventar els ciments de Can Capablanca en cada temazo que tira, és el nostre estimadíssim Manolaken. Què passa, guapo? Bona vesprada, família. Molt content d'estar avui aquí, molt, molt emocionat d'aquest 400, que semblava fa 200 programes, semblava que no arribaria mai, però, però aquí estem. Moltes felicitats a totes. Molt bé, i l'enciclopèdia en potes de la música combativa, directa des de Barberà, però amb denominació d'origen de Castellà del Vallès, és el nostre estimadíssim Pou. Què passa, guapo? Pues supercontent, m'han dit que no cridi, jo crido, clar que sí, a la quartera patant 400 programes, hòstia! Ja tocava, ja. molt bé. Bueno, pues aquí estem. Eh, això, com estàvem comentant, avui fem, fem 400 programes i com no podia ser d'una altra manera, sempre que, que fem un 100 més, ens encanta celebrar-ho. En aquesta ocasió no és com, com d'altres, que l'hem liat gorda al, al carrer, aquí a la plaça o aquí tallant al carrer, però ho fem en un altre format i també contentes d'estar aquí a la quartera amb totes vosaltres i ficar-vos eh, pues això, això que ens agrada tant fer, que és ficar una mica de bona música combativa, això que li diem música de trinxera per oïdes dissidents. Avui passaran pels micròfons del Pim Pam Pum, antigues companyes del programa, que ens explicaran les seves vivències i anècdotes durant el seu pas per aquí i que ens deixaran un bon tas, com ha de ser, de música combativa. Sí, concretament estem parlant del mestre Pollastre, que està aquí muntant infraestructura. La Mireia, que mira, la tinc just al costat, la Mireia Sánchez. Hola, Mireia. Hola. <laughs> El nostre pallimentari, que ara no sé on està, però estava per aquí també corrent amunt i avall. El mestre Lara, i avui no hi pot ser la Júlia València, em sembla, però des d'aquí li enviem una forta abraçada. Uh, mestre Pollastre, què tal? Com va per allà baix? Bones, bones, eh? Bona tarda, eh? Tothom. <laughs> Benvinguts i benvingudes. Se largo. Què tal, com aneu, família? Bé, bé, amb moltes ganes. Sí, sí, ahí estem, ahí estem. També benvinguda de nou, Mira. Mil gràcies per venir, com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Eh, hi ha el Palli per aquí. Ei, què passa, Ei, Paller? Mira. Què Com tal? Estàs? Bona tarda. Un fort aplaudiment per aquests entusiastes del pim-pam-pum i de la música combativa, no? que això comença una mica fred, però jo crec que ho escalfarem ràpid. Una abraçada. Va, fotem-li aquí gas. Amor! Eh! Escolta, Pall, ens portaràs xupitos avui també o no? I l'última s'ha presentat amb una reverència inclosa. És el nostre estimat mestre Lara. Uh! Bona tarda a tots i totes. Uh! Bona nit, bonic. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres un altre cop. Com et trobes? Què tal? Molt bé, jo allà on em convideu, allà hi seré, sempre. Bé, amb ganes, amb ganes, amb ganes de fotre-li. Amb una falca especial avui amb la teva veu, eh? Sí. Has vist, eh? Falca del 400. Sí, sí. I avui, a més a més, eh, també l'equip actual del programa ens hem preparat alguns bons temes per oferir-vos i que els gaudim totes juntes. I també alguna, alguna altra sorpresa perquè així perquè ens conegueu una mica millor. I un cop més, moltes gràcies a totes ja les que esteu per aquí. Una passada a uh, eh, lo bonic que està quedant uh, aquí avui la quartera. I com no, el plat fort d'aquest Pim Pam Pum 400 serà la música proletària per oïdes insurrectes. Uh, hi haurà un concertàs en directe amb l'actuació del nostre uh, amic Piso, que acaba de desaparèixer, que no sé on para. No, està per aquí, està ah, ha per vingut, aquí. Ha vingut. Piso, com estàs? Però bé, mira, com estàs? Com va aquí, això? Eh, bueno, saliendo de un catarro, pero bueno, la ecuación merece la pena. Sí, ¿cómo, cómo te has dejado liar así? Hombre, porque son parte de mi familia, soy parte ya. Ahí que no podía faltar. Ahí estamos bien, bien contenta de que estés aquí hoy. Y tan, ¿qué nos tienes preparado para la actuación de hoy, Pizu? ¿Por dónde van a ir, por dónde van los tiros? Nada, pues como siempre, dando caña y reivindicando cosas. Y eso es, queremos que nos traes una, una dedicatoria especial para tu actuación, es así, ¿no? Y va dedicada a los presos y presas del 27F. Y aparte también apoyando a la huelga del meta que hay en Cádiz, que merece la pena. Pues genial, pido muchas gracias por, por, recordar tanto las presas como, como esta huelga, está siendo muy importante y esperemos que disfrutes tanto del programa como, como todos nosotros. Y, por pues, re, una abrazada. Molt bé, per aquelles que no sapigueu, el Pim Pam Pum sempre comença amb una dedicatòria i la d'avui diu, diu així. Per aquelles que encara no sabeu, comencem amb una dedicatòria que habitualment fem alguna temàtica política o social d'actualitat, però la dedicatòria d'avui és per aquest programa que tantes alegries se'ns dona, el Pim Pam Pum. Nascut un 22 de gener del 2009 als estudis de Radiotrama al carrer Duran i Sors de Sabadell, enmig d'un munt de programassos i una assemblea forta i participativa, vam arribar com per, com per la porta del darrere per no molestar. Temps més enllà, tot es va enfonsar i vam haver de deixar l'antic local per venir al nostre estimat casal Can Capablanca, que continua sent casa nostra. Amb constància i treball vam seguir endavant, no només amb el programa, sinó també amb la ràdio. Radiotrama, que actualment té els següents programes. La Iesca, un programàs brutal eh, del nostre estimadíssim Adri, eh, el Literalment i el Lectura Esponja amb el crack Jordi Sevillano, una passada també de programes amb el seu equip de col·laboradores. Radiotrama Sessions, amb les millors DJs i una mica de, en baixa forma, la troca. Això sí, des d'aquí reivindiquem que quan es pugui que tornin a fer programitos que ja fa falta i és un dels programes més irreverents de Radiotrama. Al Bim Pam Pum hem tingut la sort de juntar-nos un bon equip de persones, som amigues i ens agrada fer el programa i aquest és l'únic secret que fa que seguim fent programes i que ens permet arribar, com avui passa, a una xifra espectacular com és el 400. Des del 2009 us oferim el millor de la música combativa, amb lletres reivindicatives i melodies subversives. Rap, ska, punk, hardcore, post. Es barregen... <coughs> Perdó. Important. Es barregen amb continguts de temàtiques polítiques i socials i les seccions de llibres combatius, Foli Saitan... Foli! Foli! Foli! Foli! <laughs> Punk i dona i alguna altra bogeria que ens empasquem de tant en tant. Aquesta de Molotov em sona. Eh, ah, nova secció, nova secció. A més de la a més de Radiotrama, el Pim Pam Pum també sonem a Ràdio Pinsania, la ràdio lliure del Berguedà i a Ràdio Activa, la, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I una altra de les activitats que més ens agrada fer al Pim Pam Pum és el que denominem els Pim Pam Tours. El que fem és anar a espais alliberats o centres socials i fem programes especials on el protagonisme el té l'espai al que anem a, a visitar. Les activitats que s'hi fan i la gent que s'ocorre a, a cada indret. I en aquests tours hem tingut la sort de visitar el casal de joves Obriu Pas, eh, l'Ateneu de Barberà, el Casalet i el Casal Popular l'Atzur de Terrassa, la Taverna La Menuda i el Casal Popular El Boirac de Cerdanyola, l'Ateneu Llibertari del Berguedà, l'Obrera de Sabadell i el Crac de Rubí. Molt bé, després d'aquest PowerPoint tan emotiu, que ens ha fet recordar mogollon de moments, que guai que ha estat, eh? Hem fet coses, eh? Ja. <laughs> Òbviament els que escoltin això per la ràdio, o pel podcast, no, no veuran el vídeo, però el podran trobar a la web, a la secció de videoclips, allà estarà. I a les xarxes també el penjarem. I sí, a totes les xarxes. I als carrers. I als carrers, I als carrers sempre. <laughs> Simplement és un recull de fotos on es veu que ens anem fent grans. Clar. Sí. Molt bé, doncs ara, si us sembla bé, Començarem el primer bloc del programa amb la participació d'antigues companyes del Pim Pam Pum. Sí, el primer a tornar al Pim Pam Pum és el creador de la secció Pim Pam Pop, uh, <laughs> antic membre del programa de música Escada Radio Trama, Root Time. Uh, rebem una, amb una forta ovació al mestre Lara. Uh! Uh! Bona tarda, bona tarda a tothom. Què tal? pues prou bé. Eh? Molt bé. I tu què tal? Jo bé també, encantadíssim sí? d'estar aquí amb vosaltres avui. Sí. Escolta, et deus explicar-nos una mica com, com va ser que tu vas arribar a Radio Trama? Doncs mira, jo arribo el 13 de novembre del 2008, a... començo un programa amb quatre amics, amb el Patxi, el Dani, el Marc Palli i, i, i el Juli, que, que el Juli amb el Niño de tècnic, que estava a la ràdio també, i era, va ser una mica els que, el, el que ens va ensenyar a tots a començar a fer una mica de tècnic, i bueno, vam començar a fer el Rude Time i vam estar una llarga temporada fins que pues, bueno, vam, al cap de com dos o tres anys, no ho sé exactament, no he estat mirant avui, no, no he sabut trobar-ho. <laughs> Eh, bueno, doncs no teníem la, la continuïtat que havia de tenir cada setmana i al final ho vam deixar. Però bueno, així és com arribo jo a la ràdio. Molt bé, doncs benvingut. Gràcies. Avui, avui he vingut en cotxe per això, eh? Sí? Sí, ah, avui no va ser com... A... No, no. no. Ja sigut, ho has trobat, ho has trobat, ho he trobat no? bé, sí, ja sabia on era, sí, sí. I em sembla que t'has preparat algun tema per sí, punxar-nos. Sí, he portat, com m'heu demanat, tres temites i anirem primer cap a Xile amb una cantant uh. que es diu uh! Betania López que bueno, té aquest tema que ha, tret ara, va començar a cantar el 2009, va treure dos discos el 2010 i el 14, no hi un tercer al 18 i aquest any passat 2020 va treure dos singles, una mica englobades en les protestes que hi havia a Xile, i bueno, una mica no, mm, bastant, i de, bueno, un tema que es diu Censura i el que us porto que es diu Santa Caputxa, que aquí sona. Molt bé. Folli. está. bueno, fins aquí wow. Betània López. Molt bé. Molt bé, la Betània. Santa Caputxa. Quin flow que tenia la noia. Molt bé. Déu Molt bona cançó per començar, Lara. Si és que a Xile tria. tot el que surt està bé. Sí, eh, bona merda. Sí. Des de Xile con amor. Mm. Abans de seguir amb l'entrevista, deixeu-me fer una, una petita falca perquè el Pizu ens ha fet el, el favor de venir, eh, que ho ha fet per, per família, per amor, i estem super agraïdes i super contentes, però no sé si ho heu vist aquí, hem muntat una petita taquilla inversa que pues, justament és per, per ajudar el Pizu i per, eh, per ajudar-lo també amb aquest viatge que ha hagut de fer fins aquí i que us convidem a que, a que us hi passeu i us pilleu alguna coseta que, que anirà molt bé. Merci. Perdoneu per la cople. Salva. <laughs> molt bé, doncs seguim una mica... Coses del directo. Sí. Vale. Doncs si us sembla bé, eh, seguim una mica més amb l'entrevista Sí. Uh, Lara, uh, una pregunta. Uh, com va ser el teu pas pel pim-pam-pum? És a dir, tota la historieta <laughs> del trànsit uh, pel programa? Què tal? Doncs molt bé. Va ser... Jo ja no feia, ja no feia en Rude Time uh mhm. -huh. i un dia aquí mateix al casal em vaig trobar l'Isma que sortia de, sortia de sopar aquí i just va ser quan el Pollo havia marxat també i em va dir tio, aviam si ara que no fas programa, aviam si t'animes i et vens un dia i bueno, va, vindré un dia. Vaig venir un dia i em vaig quedar, pues, no sé, un parell d'anyets que vaig estar amb l'Isma i el Riqui. Et vas enganxar bé. Doncs, em vaig enganxar sí. bé, sí. Ja venia, ja venia enganxat. Va, va, vaig, cam vaig canviar, vaig canviar de, de droga, no de suport, el mm. suport era el mateix, però bueno, vaig passar del rude al pim-pam-pum. Home, un, és una altra marxa també. És una altra no? marxa, sí, però també sempre he intentat tirar, de, com ara he començat amb el, amb el primer tema, sempre he intentat tirar de ritmes jamaicans també i anar fotent la falqueta allà on podia. Ara que no em senten perquè no m'escolten, jo crec que també fa falta de tant en tant el pim-pam-pum posar musiqueta... De... Bueno, de tant, alguna sona de tant en tant, alguna va sonar de tant en tant. Sí, sí, dono fe. Sí, eh, el pim-pam realment és veritat, hi ha cabuda per tot tipus d'estils i sí que sona molt punk, sona Clar, bueno, ja bastant crust... Eh, hardcore, però hòstia, també una mica càspita, de tant en tant. Càspites. <laughs> El loro que ha dit càspita, eh? El Pau s'acaba de fer gran, eh? Recorxolis. Doncs i tant, i, i tot el que sigui música combativa, amb totes les seves tonalitats, és benvingut al pim-pam i fa falta que soni, i tant que sí. I fins Aquí tot el pop, eh? Bueno. <laughs> Avui, bueno, us porto una sorpresa, però hem començat per, pels ritmes jamaicans mm -hmm. purs Ara anem a... seguim els ritmes jama jamaicans, però anem a un artista que és, és conegut per ser un artista de pop. Eh, parlo d'Albert Gil, eh, guitarrista i fundador dels Blackton 64 l'any 1981, fill de l'advocat August Gil Matamala, eh, bueno, porten 30 anys de carrera amb, no, 40 anys de carrera ja amb Blackton 64 i durant, durant el confinament i tal va començar a composar uns temes que no tenia, va, ell va composar uns temes a casa seva que no tenien cabuda amb la seva banda de Brighton 64 i es va mhm. decidir a, a publicar un LP en solitari eh, sota el nom d'Albert Gil Rudemot. Eh, L'LP es diu Plena Fragmentorum Cofini i la cançó que us porto eh, es diu Cançó de protesta. Som-hi! Ole! deixen d'estudiar, si a fe i res no queda. I ningú no et dona treva, et fan passar per ignorant. Tanta classe, tanta escola, taules de multiplicar. Tot plegat per acabar, no distingint el bé del mal. I ara tu de temple de saber que no et culpa però pesa. És de gota que el vas besa, no sabem ben bé de res. I si penso que l'empresa pot un dia fracassar, tot plegat pugui acabar en xerrameca de bar. I ara tu, que te'n saps d'aquestes guerres, ciutat a la gran ciutat no ens tornaran gran destas guerras. la cançó d'Albert Gil, no és una, un tema representatiu de l'àlbum perquè ja et dic que el disc, cada cançó és diferent. Recomano, entre altres, Maleducat, que m'agrada molt també, i bueno, fins aquí Albert Gil. All right, ben trobat, eh? eh crec que igual entra, entraria dins el terme que a vegades fem servir el pim-pam-pum, que és el d'arqueologia musical, mm, no sé arqueologia perquè és publicat ara, però, però bueno, però, serà, ho serà. Però és el haurà, fet de, de rebuscar bé. Hi haurà algun dia que serà arqueologia musical. Molt bé. I escolta, abans que ens diris l'últim tema, jo també et volia demanar si, si hi ha alguna anècdota així suposa divertida, d'aquestes que molen d'explicar, que hagis pensat o que tinguis ganes de compartir-nos. Pues he estat pensant, i anècdota suposa així, no, no he sabut ben bé, no he trobat què explicar, però bueno, eh, sí que tinc el record, els primers records que tinc jo del Pim Pam Pum són quan jo feia el Rude Time. No, o sigui, eren els col·legues que feien un altre programa, de fet l'Isma el, el coneixia una mica, el Pollo no el coneixia, el Xavi sí, quan van començar, però explicaria, explicaria que ells feien programa els dijous de 8 a 9 i Rode Time feien programa els dijous de 9 a 10. Uh! Per tant, eh, eh, hi, havia, hi havia allà un moment que ens trobàvem el, les dues colles... La gana i la fam. La gana i la fam, eh, juntes, i bueno, s'ha de dir que a l'hivern sempre deixaven l'estudi ben calent, no, això s'agraïa, però a l'estiu també el deixaven ben calent. <laughs> que sempre però bueno, hi havia, hi havia bon ambient, hi havia bon ambient. I com a moments memorables per mi, així, ja de, amb el pim-pam-pum, eh, bueno, abans d'allò el pim-pam-pum, els primers on tours que vam fer, que van ser, ho tinc per aquí apuntat, que ho he buscat avui, el desembre i el, el, el Nadal del 2019-2010, el desembre del 2009, eh, Generació BCO i Pim Pam Pum van fer programa al Casal per primera vegada fora de la ràdio i el dia 6 de gener, a la setmana següent, vam fer nosaltres Rude Time, eh, programa aquí al Casal també, que era el primer cop que sortien, i, i especial menció també al programa 200 aquí al carrer amb amb gazapos i catius que després de no sé quants anys tocant junts a, eh, aquí va ser un moment bastant memorable també. Mm i ja està, fins aquí. Molt bé, bons, bons records d'aquells ah, temps. I volia fer una especial menció també, avui està, està bueno, aquest, aquesta setmana pensant en això, a la persona que segurament eh, té el còmput de menys paraules per hora, que, o sigui, menys paraules eh, a, a, l'aire, gravades a la ràdio, per hora que s'ha passat el pim-pam-pum, que és el senyor Marxo. Estem d'acord, Isma? Sí, estem d'acord, estem d'acord, és així. Cabeza de Limón és un, és un mític del programa que, que mai és, és però eh, sempre està. És, és el que més, jo crec que per còmput de paraules dites per hora és el que menys, és la, la ràtio més baixa la té ell. però, <laughs> però, segurament. Però, bueno, també... Però també ens l'estimem. Sí, sí. És el nostre amic feixista. Però hi és igual. <laughs> Eh, bueno, pues, pues genial, gràcies per aquests records i pues, pues, si et sembla et pots acomiadar amb el teu últim tema. Pues sí, posarem un últim tema per pujar una mica el ritme, que hem estat molt tranquils fins ara, amb una banda garatxeríssima de Barcelona, fundada l'any 2018. Ells diuen que fan punk marciano, <laughs> eh, es diuen Sandré, i un és un tema extret de l'LP Ave Muñón de l'any 2019 han tret un, van treure un disco després al 2020 que es diu Trunel, que també està molt bé i el tema en qüestió es diu No No Molt bé, molt bé, molt bé. Després d'aquest temazo del mestre Lara, que ha acabat per tot l'ual, no esperàvem, no esperàvem menys. Bé, bé, bé, aquest canvi de ritme. Gràcies, Lara, per, per aquestes paraules i per aquests temes. Com seguim? Molt bé, doncs <laughs> la següent a retornar és la primera veu femenina que es va escoltar al Pim Pam Pum. Ella ve directa des de Barberà, personalment em fa molta il·lusió que estigui aquí i li donem una càlida rebuda a la Mire. Uh! Hola, què tal? Hola Mire, què tal? Com va? Bé. Bé, estàs contenta d'estar avui aquí? Sí. Mira, et volíem preguntar una mica pues, si, si recordes com i quan eh, se't va proposar el tema d'entrar al, al Pim Pam Pum. El quan, o sigui, l'any no em recordo, vale? però el com jo diria que va ser parlant amb la Noelia, no? que em deia, ah, jo et veig per la ràdio, tal, no sé què... I també una mica, no?, al final, finalment va ser l'Isma el que va fer donar el pas, de, has de venir un dia, porta una cançó... I, bueno, i una mica va ser així, no? De, vaig decidir venir un dia, m'ho vaig passar molt bé i, i vaig continuar. I, I vas estar un temps, o... Això va... ho recordes o no? Sí, vaig estar un temps, el que passa que bueno, no va ser tampoc gaire. Sí, jo, jo, jo recordo, abans d'entrar jo al Pim Pam Pom, que, que era mm, oient del Pim Pam Pom, recordo la, la teva veu allà, i abans com li preguntàvem a Lara, tu recordes el, algú... Bueno, què és el que més recordes del teu pas pel Pim Pam Pum? <laughs> Recordo que vaig coincidir amb el Lara, sí? diria, al principi. Deia després ell va marxar i, i em vaig quedar mm, amb, amb l'Isma i el, i el Tecles. <laughs> Estàveu les I, tres, eh? Sí, i també venia el Marxo i, bueno, recordar, recordar, no sé si recordo gaire, perquè mm, saps què passa? Que a vegades venia el Palli, <laughs> no? Sí. Aquestes coses que fa, saps? I, i, bueno, i era, a vegades era èpic, saps? De, de tenir una reunió al costat de, de la gent de Sabadell, de la CUP o no? de l'MPS i, i sortia allà amb els quintos i, <laughs> i els xupitos. Allà passant així com Passant poc dissimuladament, poc, bueno. no? com qui no vol la cosa. No? Nosaltres estem fent un programa de ràdio molt seriós. <laughs> sí, el fum que surt és perquè tenim una màquina de fum, no? <laughs> Sí, no. sí. sí, sí. Jo crec que és un record que... Que, que, que, que totes... encara continua. Sí, sí, sí, i que totes teniu. Sí, sí, sí. no, va ser molt divertit. El, ho recordo com, com molt divertit, com passar-m'ho molt bé, ja després ho vaig haver de deixar, no?, per temes personals, però, però bueno, va, era com, no?, com un, una cosa que tenia la vida que, que no, feia passar-ho molt bé i, i, bueno, i una gran experiència. Que bé. Que bé. I mire, com veus el pim-pam-pum d'aquí 10 anys? Eh, amb el Gonzalo ara parlàvem i dèiem, bueno, potser veiem un pim-pam kids. <laughs> no, estaria divertit, no? Podria ser, ser divertit, pues sí. no sé. El, no, jo crec que, que veig al pim-pam-pum, doncs això de, de que continuarà, no? Eh, evidentment serem més grans, però, però bueno, continuarà no? combatiu i, i posant no? la música que ens agrada i, i donant veu també a, no? a, a grups i a, i a col·lectius que potser no, no es van apropar a altres llocs i, i això pues, crec que està molt bé. Mm -hmm. El Pip amb Kids, eh? Acaba d'introduir la Mireu sí, un concepte del que no havíem parlat fins ara però que a mi em sembla prou interessant. Eh? No, potser s'ha de canviar una mica l'horari eh, per això, però... Sí. Això estava situat, això me que us ho dic, això estava situat ah, en un sí? programa especial amb, amb música feta per penya que s'ho està currant ben guapo a nivell de música per, per, per, per canalla, Penguins i altra, i altra colla, i no ho hem arribat a fer, però, però està, està al tinter, vull dir que algun dia serà, serà bon moment, segur. Podem començar per un especial, no? <laughs> I a veure què, I, i a veure què surt. I a veure què, què surt, sí. Molt bé, Mire, doncs moltes gràcies per venir. A vosaltres per convidar-me. I sempre que vulguis, doncs, estar al pim-pam-pum, obert, té les portes obertes perquè vinguis. Moltes gràcies, una abraçada. Un fort aplaudiment per gràcies, la Mire. Mire. Uh! Molt bé, Penya, doncs seguim encara més endavant. Aparteu les criatures perquè el següent a tornar al pim-pam-pum és aquell que un dia el va pensar. Directe des del Parlament de Catalunya que s'enfonsi la quartera per rebre el nostre estimat Palli, Penya. A més a més, per entrevistar el Palli, Tenim també la presència aquí del, del mestre Pollastre. La veritat és que em fa moltíssima il·lusió tenir el Pollastre i el Palli aquí, eh, perquè juntament eh, amb, amb mi mateix va, va, va ser el, a l'inici del Pim Pam Pum, el Pim Pam Pum vam començar tres persones i eren aquestes tres, no? el, el Palli, el Pollastre i, i jo i aleshores ens fa molta il·lusió aquesta entrevista que li fem ara conjuntament a, al Pollastre i jo, al mestre Palli, i, i bueno, què, ho tenim preparat això o no? No gaire. No, no gaire, no? No gaire, però eh, tot bé, tot controlat, eh? Pues ja està, tu ets, tu ets aquest color. Quina, quina merda de temes portes avui, Pollo? No porto no, temes, dic, tio, com a, com no el, porto temes, tio. Com en els antics temps que el portaves tema, aquella el... merda de temes de 20 segons que no donava temps de de fer eh, aquest Paio, el pelem ja, no, aquest paio? O sigui, és que ja estan, ja estan passat, liats, tio. ja estan liats, com si no hagués passat el temps. Aviam, un problema tinc, tio. O sigui, m'heu posat un color que no llegeixi una puta merda. Eh? O sigui, que... la ceguera és màxima ja. No, no, que no, que no, que no, que és broma. Si sí, és igual, si m'ho saltaré tot, eh? Bueno, inventa-t'ho, inventa-t'ho. Si total, Clar, pel això, cas que et fem, vull dir, com això, sempre. Això anirà així, sempre Va. ha anat així. Què? Què preguntes? Què, què hem de fer? No, no, has d'entrevistar tu, no? O què? O ni això respectes? És que, ah, això, vale, aviam, tira el paper. Palli, pues vinga, escolta, comença. tu vas començar amb aquest programa, explica'ns una mica de què, com, com sorgeix aquesta idea de fer un programa de música combativa a Sabadell, un lloc que tots sabem que pff, la música així, així, saps? Però com va sorgir aquesta idea? Bé, la veritat, ben bé, no ho recordo. Jo sé que Radio Trama em, em quedava com qui diu a un tiro de piedra, no? que estava allà al costat del Long Street... Eh... No diguis això de llançar pedres, tio, ja està. Ja està, està fent ja apologia. Estem, ja estem amb l'apologia, no? Vale. Uh, no graveu això, no? Fareu el pi... Talla, talla aquí. Vale. Talla. Campamentos. En tot cas, anant una mica al tema, la qüestió és que, bueno, estava un dia amb l'Isma fumant campamentos i vam pensar que seria interessant, ja que tot el dia l'Isma estava enratat amb el tema de la música, poder fer un programa radiotrama amb el localazo que tenien abans i el plantejament que hi havia. Grande el local d'abans. Sí, sí, sí. sí, Molt sí, gran. Sí i vam pillar el pollo per allà, que anava una mica col·locat i ens va dir que sí, després se'n va arrepentir el cap d'uns dies, però ja era massa tard. No, no, mai, mai me'n paradeixo, eh? No? Sí, no, a la docho pecho, tu. Vale, vale. Doncs així va començar, jo crec. Molt bé. Molt bé, I, i esperaves que arribéssim a complir 400 programes quan vas començar amb aquest projecte? Uh, ni de xiste. No, mai. Ni de xiste. <laughs> O sigui, jo pensava que faríem 3 programes, 4, 10, mac... O sigui, la meva màxima aspiració era fer-ne 15, 20 i ara ja me dava con el canto en diente, però bueno. Molt bé, i a nivell de música què ens portes, guapo? Anem a, anem a, anem a tirar una miqueta de música, va. Vale, porto tres temes que no he ordenat i de fet... Tres? Que sí, pesat, sí, no? Sí, sí, sí, sí. Els poso seguits o com va això? Els anem un posa, per un, no? Sí, posa, posa primer un, després vale. xerrant i així. Doncs començarem amb el primer, que és un desig per totes i tots vosaltres per demà i que és un tema descatalà que es diu El diumenge amb la ressaca i disfruteu avui perquè demà serà jodido. <laughs> Som-hi! Som-hi! menja amb la ressaca. Ja no em puc ni aixecar. Down.

Ja! Aupa i palli. Gran. Embolicats! Gran el Palli, gran Cesc Català aquí al Pim Pam Pum en aquesta edició 400. Seguim amb l'entrevista que tenim preparada pel nostre estimat pallimentari. Eh, la pregunta és la següent, com va, et va arribar tu a, a Uides o com vas conèixer tu tot el tema del projecte de Radiotrama? Quan, quan ho vas conèixer i com, com, com, quines sensacions vas tenir? En sèrio? Vale, intentaré Aquesta no, és la pregunta? Intentaré no fotre molt la xapa perquè el pollo em donarà una colleja, segur, en 3, 2, 1 ja. Però en tot tio cas, més pesat, tio. En tot cas, no és que ho conegués, diguéssim, com algú aliè, sinó és que formava part del projecte de transformació de Sabadell en l'àmbit també comunicatiu, com en l'àmbit de, de projectes d'intervenció social i tota la gent que està organitzada en el moviment social i polític pues, va pensar que era important tenir un espai propi per donar la nostra veu més enllà dels mitjans de comunicació clàssics. I Radiotrama, per tant, diguéssim, no va néixer com un projecte propi, però va néixer com a part d'aquest projecte de transformació social de, de la ciutat. I tallo aquí que el Pollo ja m'està apuntant on, amb una pistola. On has fet el curs aquest de CCC de comunicació? De ser curra ara, gilipolles, i tu de què curres? Te l'ha pagat la CUP? Vale, vale. Sí, òbviament. <laughs> Molt bé, i això eh, amb, amb quina cançoneta ens ho amenitzaràs? Doncs ara tinc dubtes de quina cançoneta tirar-vos perquè en tinc dues, però crec que començaré per la The Interrupters, que és una versió de Billy Eilish de, anomenada Bad Guy, que crec que és una versió que, que flipes. No sé si us hi fixeu, però tots els grups que he portat avui i que portaré són grups que, clàssics que tenen temazos que flipes i que anirem a veure properament en concerts Certament més d'hora que tard. Per tant, aquest temazo d'Interrupters, disfruteu-lo, una versió de Billy Eilish, Bad Guy, Bad Guy, perdó, i Folly. Som-hi! Som-hi! a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your for mad type, must seduce your dad type. I'm the bad guy. bed. una versionaca aquí en tota la boca. Magnífica. Bueno, tio, Molt jo crec que podem ja assumir que el Palli no canviarà, que continua portant aquestes cançons que dius Bueno, bé, guai, eh? Però, oye... Avui, avui prou bé. Però un poquito de tupa-tupa, no? O què? <laughs> Ara, Pollo, no ve el tupa-tupa, precisament. En tot, en tot ah. cas, agraïm que t'hagis posat les ulleres i per fi puguis llegir el guió, perquè ara, així podrem sí. intentar seguir sí, amb el sí, programa. Ara sí, a partir d'ara tot funcionarà sí. de puta mare. Portalisme, uh, sis setmanes preparant el programa i no et poses ni les ulleres per seguir el guió. Tio. De Això fet, també el guió s'ha acabat fa rato. Quan va, hem començat s'ha acabat el guió. Pues, fot-li, fot eh, escolta, mira, a mi aquí posa, aquí posa que et pregunti que com creus que hauria de ser el pim-pam-pum en un futur. I jo, jo pregunto, tu creus que hauria de tenir futur? <laughs> Val, aquí tu, ha... de, de fet és més, hi ha futur? Així en general, eh? Val, sense intentar ser tan filosòfics perquè si no no arribarem al lloc. Sí, ah. sí, sí, sí. Jo sí, crec sí. que hi ha tres opcions. La primera, que el pim-pam-pum s'acabi avui aquí i ja n'hem tingut prou, no? que jo crec una mica que seria una opció raonable, en plan... I tant, i tant. Penjo els micros, porto lo alto, primera opció. Avui s'acaba el pim-pam-pum vale, i ja està, ho vale, aquí. Aquesta és la primera, vinga, va. Segona opció, us busqueu un relevito, busqueu gent joveneta que tingui ganes de fer el pim-pam-pum i comenceu a treballar-vos una mica perquè... El pim-pam kids que apuntaven abans. Ara, perquè quan no us aguanteu els pets algú pugui seguir fent el programa. I tercera opció, Tercera opció és que us pilleu penyals d'adults i accepteu que Aquesta és bona. haureu de parlar amb dentadures postisses i aguanteu el pim-pam-pum aquí fins a lo insostenible. De fet, de fet, fa anys que van patentar els, els bolquers tio, per adults, tio, allà a Sant Fermines. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Allà funcionen, tio, te'ls poses eh, i pelante. I en tot cas, un dia algú farà fent arqueologia, obrirà radiotrama i se'ls trobarà allà momitzats amb el, amb el micro i els cascos posats, pues, mòmies allà fent el pim-pam-pum d'aquí 300 anys. Jo crec que són les tres opcions. Aquest és el camí. De futur del pim-pam-pum. <laughs> em sembla bé, em sembla bé la resposta, sí, sí. Correcte, no? Sí, molt correcte. I per acomiadar-te, què ens portes a nivell musical? Vale, pues us porto un tema que últimament em passa allò que a tu et passa, Isma, que a vegades t'agafes un tema i l'estàs gastant i gastant i Una gastant al matí, a la tarda, a la nit, al migdia, i quan estàs avorrit te'l tornes a posar dient potser no estic tan avorrit i no ho estàs tant, que és un tema de Bus and Glory, aquesta banda londinenca que fa oi, però que s'ha tirat a un rotllo raro últimament i han fet com un tres temes seus propis versionats amb reggae. Olé. És un tema que es diu Only Fools Get Caught, només pillen... Raro els... així com tu. Bueno, més, uh, o menys. Només pillen els tontos, diguéssim, va dedicat com, a tu, Pollo. Com tu. Saps? Sí, sí, sí, sí, sí. No, i és un tema que volia dedicar molt especialment a la gent del Pim Pam Pum, que crec que esteu fent una feinada que flipes, allò que parlem sempre, que és la gota malaia, d'aquella cosa petita que vas fent i que vas treballant dia a dia, però que alhora vas referenciant en molts àmbits de la música combativa i vas guanyant un terreny que amb coses puntuals pots fer coses molt grans però que no tenen aquesta arribada o aquest fons que crec que al final és el que busquem i també volia aprofitar per dedicar-los al, al Dani i al Patxi, dos companys que estan passant per una situació una mica complicada per temes personals i, i dir això, Only Fools Get Caught, només pillen els tontos, però en tot cas, si pillem nosaltres, com que tindrem els col·legues i les col·legues per seguir endavant, ho tirarem. Així que visca el pim-pam-pum, visca els 400 programes i fum-li tonyina. Salut! O seitan. Uh! cheat, lie, fight, and steal. Well, you're never gonna break it if you can't earn it, take it. Well, life don't work that way. the and life just works that way. Genial, penya. I per acabar aquest primer bloc, l'última passar aquí al Pim Bam Pum, el que fou el primer imprescindible amb una carrera dilatada dins de la música punk, des de Sardanyaca del Ballula, una forta ovació per rebre el nostre estimat mestre Pollastre. Salut, família! Què tal, com anem? Bé, bé, bé, sí, sí, sí, ara, ara, ara sí, ara sí. Bé, bé, bé, Bones, família, què tal? Tots bé, totes bé? Doncs la veritat és que molt bé, gaudim molt de, de, de l'opetat que està la, la quartera, de, de la patxoca que fa Can Capablanca. Hòstia, i... bon profit, eh, família? Sí. Eh, ahir la penya d'ignorants.rock ens han vingut aquí a, a veure. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Merci. ara fem, ara fem. Aneu fent. Molt bé, doncs començant amb l'entrevista amb el Pollastre, la primera pregunta és, és la següent. Quins records tens de, de la Quina ràdio? Quina por que quan... em fots, tio. Ah, ah. Quins records tens de la ràdio quan vas començar el pim-pam-pum? Com era, com era allò? Bueno, jo els records que tinc del de, de primer programa o de la idea de fer programa de ràdio era com, hostia, una mica tirar-te al buit, no? De, hostia, anem a fer ràdio, va, va venga, no? I la veritat no? és que era com una experiència de puta mare, que ens ho passàvem molt bé, que era un festimbolo, que del pim-pam-pum sempre se sortia a torrar. Com ha de ser. Com ara, suposo. Sí, sí, sí. punta, apunta maneres. Bé, bé, bé, bé. Pues, no sé, amb unes sensacions molt bones, positives, d'explorar els camins de les ràdios lliures, de, bueno, de fer cosetes. Em que sí. Mira, mira, mira, deixa'm posar això. El pim pam sempre ha torrats. Ah, això és. Uy, se acople, pero bueno. Ah, això era, eso <laughs> això era. això era en, <laughs> això essència, englobando, englobando que decían. Sí, a més a més avui eh, el Manolo ha fet vi collita pròpia i etiquetat com a pim-pam-pum, vull dir que vist, si no sortim torrats serà perquè la, no vulguem. les ampolles de vi que ha fet el Manolo. Manolo, ets molt gran, tio. Aupa Morapio. <laughs> molt bé. Vale, pues eh, a nivell musical, que t'has preparat tres temilles guapos, no? M'he preparat, sí, tres temes. Eh, en realitat, mira, he de començar dient que molt agraït a la gent que va... Bueno, per, va, va postejar al Facebook allò, eh, penya, si voleu, digueu-me temes, i hi ha hagut diverses persones que m'han comentat de fer temes. Pero claro, había había de seleccionar tres, partan tant, no, no he seleccionat cap dels temas que habían proposat. Demano disculpas y molt agraït, pero he decidido que al final tenía tres temas que eran els que entraban. Y bueno, pues sí, sí, sí, tres temas, así una mica variopinta, crec yo. ¿Y el primer quién será? A veure. Sí, tirem el primer. Pues mira, el primer que porto es de un dúo de dues, no, dues una guitarra, una batería. que fan un rotllo barrejat entre grunge, stoner, rock, una descàrrega de so i d'actitud molt potent, una formació que es va formar el 2014, aquest duo gallec format per Anxela Baltar i Violeta Mosquera, més conegudes en aquest mundió com Bala, van començar, o sigui, van començar aquest 2021 compartint un single ple de força i missatge, sense demanar permís a ningú i per allò que ets o que fas. Eh, arriba a Gitar, primer senzill del nou àlbum que es diu Maleza, que ha vist la llum aquest mateix any, és el tercer disc d'aquesta banda galega, després de Human Flesh i Lume. Com a pincellada, situar-vos aquest projecte musical, dir-vos que Anxela és part de la Junta Directiva de l'Associació MIM, Mujeres de la Indústria de la Música. Una de les lluites d'aquesta entitat és la de visibilitzar la dona al món de la música, tant davant com darrere de l'escenari. com poden ser promotoras técnicas de so i qualsevol altra feina o càrrec relacionat amb, aquesta, amb aquest mundió de la, de la música. Foli Tuñina, vamos con las balas. ¡Somi! Durmiendo con el ceño y no he podido quería que me condujeras posar-li els micros, activa els micros, tecles, la hòstia. Què, us ha agradat o no l'esba? La hòstia, una mica de contundència i... Bona xitxa, bona xitxa portava. Bona, bona merda, bona merda, sí, sí. Clar que sí. Molt bé, molt bé, la primera cançó del mestre Pollastre. Aneu a motors, que d'aquí poquet tenim aquí Arpizo, aquí sobre, farem un canvi de, de, de guió i, i aviat està el mestre de, de Xiclana per fer les delícies de tota la gent que es congrega aquí a la, a la quartera. Continuem però encara més endavant, segueix aquesta, aquesta entrevista al mestre Pollastre. Pollo, què en recordes del teu pas pel Pim Pam Pum? Com eren els programes abans? Hòstia, ja, jo crec que, bueno, els programes eren molt, molt divertits, eh, era, un pla, o sigui, era un mar de problemes tècnics, ja tu sabes, Sí. Ya tú sabes, eh, vinga, corre, Hem vinga, millorat corre. molt en aquest sentit. Hòstia, eh? ha fallat esto, ha fallat lo otro, corre, bu, uh, ha saltado el streaming, ha saltado el no sé qué. Era una puta locura, eren superdivertits, era un cego... Ep, bonica! Ep. Ai, que tenim aquí una oient. Hola. Hola, Nur. Hola, Nur. Hola, cariño. Està molt atenta, eh? Que t'agrada la música? Eh. <laughs> doncs uh, això, continuem, perdona, eh? perdoneu, eh? m'he perdut una mica. Eh, molt divertits, tio, molt divertits, eren pues, això, una torrada, eh, eren una burxada, un divertimento màxim i jo ho recordo així, eren així, no sé. A més, recordo molt a la simbiosi que hi havia entre el programa que venia després nostre, no, del Rude Time. Amb el Rudes, sí. Llavors era com... Hi havia aquella sensació de ràdio, d'estar a l'estudi, que tenia una altra, una altra penya després de fer el programa, llavors era, hi havia aquell moment de, de connexió no? entre, entre d'altra gent, no? I, tant. I era, molt hòstia, era divertit, no? que sempre entraven allà i deien, hòstia, vaya fumera teniu aquí, tio. <laughs> sí. Algo que sabia. Molt bé, i a nivell musical, cap a, cap a on ens n'anem ara, mestre Pollastre? Pues cap a on, cap a on, mostra'm el camino. Mira, eh, anem a fer la... No, en principi anem a la Inquisició. Eh, sorprenent projecte que cavalga entre el punk, el street punk, on la foscor pren la iniciativa davant de clichés o tòpics, amb membres de Malarians o Secret Army, és un producte molt esmolat que gira al voltant de lo espiritual, de, lo de les religions i de com aquestes ens fan viure dins del seu imaginari de control social. Aquesta banda barcelonesa s'estrena el 2016 amb un EP que es diu Verdadera Fe, que li segueix un altre que es diu Guerra Total, i després ja falta, sal, fan el salt un e LP que es diu Lux, del 2018, i l'any pandèmic de Cartró Pedra, Pedra presenten el Tenebrae. Aquests dos e LPs conceptualment formen un mateix recorregut. Com ells mateixos han expressat en alguna entrevista, sin luz no hay sombra i sin sombra no hay luz. Como todo tiene un reverso. A ningú lugar eh, ens, ens parla dels sentiments i experiències d'allò viscut, de com la recordem i afrontem. Aquella justa mesura de, la, de melancolia, riures i ràbia. Va, fot-li eh, fot tonyina, mestra, i vamos pa'lante. Som-hi, enxufa-la! no per la vena. Ga, ga, ga, ga, ga. Em sembla que sí que és una bandaza que hem de tenir en compte, que ens apropa la foscor que tant ens agrada. Molt bé, molt bé. Pues, eh, acabem l'entrevista amb el Pollastre, no sense abans fer-li una última pregunta i que ens tiri un altre, un altre temazo. Què és el que més destacaries del pim-pam-pum actual i què penses que podem millorar encara? Hòstia, jo valoro i destaco molt la constància que teniu, les ganes que li poseu, eh, hòstia, pff, és brutal, no? Los tiempos que corren, tio, que hi hagi gent que encara li dediqui hores i hores a fer projectes perquè sí, no? perquè ens ve de gust i sí, perquè volem per expressar-nos, hòstia, a mi em sembla mm, digno, digno d'admirar, no?, que decía. <laughs> Merci, guapo. I a nivell musical, com, com t'acomiadaràs? Què, què ens has portat per, pues, dir, per mira, dia us he portat un tema de Segismundo Toxicómano. Ara, ara, ara ens entenem. És que no, havia, és que no, no parlaré, vale? anem directament al tema. O sigui, Segismundo Toxicómano, una mica de punt rock, eh, no? de los patateros de Gasteiz, I vamos pa'lante, ¿no? Se llama... <laughs> perros. Se llama Perros i de, bueno, farem una referència a los putos perros que van venir aquí, que estan aquí a puta Catalunya a hostiarnos y que ahora están en Cádiz hostiando a los trabajadores de Cádiz y a las trabajadoras de Cádiz, pues contra todos esos putos funcionarios represores, esta canción, perros. Venga ahí. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs després d'aquest temazo, per cert, fort l'aplaudiment pel mestre Pollastre, me cago en dena. Un aplaudiment pel Pollastre, pel, pel Lara, pel Palli, per la Mire, per, per totes les que en algun moment heu, heu format part més o menys d'aquest programa. Moltes gràcies per, per ser aquí i per, per haver fet aquest programa possible. Un odi, noi. Molt bé, molt bé pues després d'aquest de, temazo, com us dèiem, continua aquesta edició 400. Ara aturarem un moment la música combativa. Arriba un concurs, un concurs que, que, que s'ha preparat el, el, nostre, el nostre estimat eh, Pou, que el tenim per aquí mig disfressat. Estigueu atentes perquè, perquè hi haurà samarretes de regal per la gent de, de la quartera, la gent que ens ha vingut avui a veure, i farem un petit concurs per tal de poder-vos-les donar. Sí, hi ha, hagut, hi ha hagut un petit canvi de plans. El, el nostre compla, company de Xiclana de la Frontera, que, que té un bon refredat, llavors eh, hem decidit avançar la seva actuació, que havia de ser el final, llavors eh, ara mentre es prepara, eh, el Pau <laughs> us ha preparat un, una petita performance eh, en la qual sortejarà unes samarretes precioses que, que s'han fet a, al taller de Bauma, les ha fet el Manolo, sobre del pim-pam-pum, pum així que res, esperem que, que us ho gaudiu i això, que el Pizu ja s'anirà preparant per, per oferir-nos la seva música. Sí, també, també... No, estàs apagat. Ah, estic apagat. Hola, també ens agradaria recordar-vos una vegada més el tema de la taquilla inversa pel, pel bolo de, del Pizu, que està aquí en aquesta taula. També us recordem que el, han muntat aquí una paradeta de, de les companyes de, de l'Àpides Hill Records que tenen aquí samarretes de, de, de diferents grups, discos i així. També tenim samarretes del, del Pim Pam Pum, que les tenim a 8 euros per qui no tingui samarreta. Jo crec que igual aquí tothom la té, però si no, tenim aquí samarretes per qui vulgui. I tant. Molt bé, lo sé. Ya te digo, perdonad por el catarro. Que llevo toda la semana liado. Y y de lucha con los astilleros. y aquí sigo apenas sin curra. Es casi un folio en blanco, la verdad, mi vida laboral. Sigo trapicheando porque alternativa no me da Será que nunca ladro y me da igual. La puerta cerrada, seca poco importará. No le importará una mierda si no me llega parga. Si no tengo nada decena nadie me puede ayudar. Todo el mundo tiene problemas, como no quise estudiar. Las manos se me tropean, no he nacido para robar. Pero me obliga el sistema, que cara voy a comprar. Sin un pavo en la cartera, siempre mirando Parma. Y a ver si un regalo llega, mi postura radica. Porque nunca un casio de piedra. es lucha de clase que no encuentren para asociar su puta madre ¿Queréis que guerra esto es lucha de clase que no encuentren para asociar su puta madre yo me reparo en el suelo y otra vez Y enseguida me he vuelto a levantar Aprendo de los palos que lleve Derrota que fuerza me da Yo me reparo en el suelo y otra vez Y enseguida me he vuelto a levantar Aprendo de los palos que lleve Derrota que fuerza me da Por por hay que buena catula siempre estarán por eso P-L-A Si te buscan las papas y no eres niño de mamá, por eso P-L-A si en esta puta vida nadie te ha regalado nada, por eso pelea. Que tiemblen los de arriba, que no encuentren paz social. Que tiemblen los de arriba, que no encuentren paz social. Que tiemblen los de arriba, que no encuentren paz social. Gracias. que me pasó un día cualquiera. Estaba tranquilo en mi casa y escuché una boda afuera. Y esta vez no era un colega, sino alguien venía un patera. No te estoy inventando nada, si te miento que me muera. Del tiro lo que había adentro pa' que se tranquilizara. Del susto que tenía el pobre, no quería beber ni agua. Nos hablábamos por señas, no entendíamos una palabra. La verdad poco importaba pa' entender que lo ayudara. Le di una camisa seca, le ofrecí Decir que se sentara, nunca borrara mi mente como aquel chaval lloraba, y como aquel chaval lloraba, y la tristeza de su cara. pena y no haría mil veces más con lo que viene patera que no tuve que ayudar claro que me daba pena y no haría mil veces más con lo que viene patera y hambre guerra fuera frontera hoy va mi grito palo sin tierra pena rabia cuánta vergüenza de un niño chico tirando la arena que no tuve que ayudar claro que me daba pena y no haría mil veces más con lo que viene patera lo ayudé, lo ayudé, pues claro lo ayudé. Y si pasa mañana sin duda lo haré, lo ayudé, lo ayudé, pues claro lo ayudé. Y si pasa mañana sin duda lo haré. Eh,

Lo ayudé, lo ayudé, pues claro lo ayudé. Y si pasa mañana sin duda lo haré, lo ayudé, lo ayudé, pues claro lo ayudé. Y si pasa mañana sin duda lo haré. ないろないろなのらのらないろないろなのないろないろないろなのらのらないろないろなのないろないろないろなのらのらないろGracias. cambiaremos y este maldito mundo de sobra lo sabemos si es que ya por da por culo que la voz de mi garganta Que atraviese tu muro que quiere decir que canta sigue soñando con humo hoy va mi letra la mujer guerrera que todos los días con rabia pelea al pensionista que se manifiesta arde la calle que prenda la mesa larga vida larga vida ya la gente combativa, la vida, larga vida ya. La gente combativa no, no vengo son de paz, que no, mi luz apagará, que no, no vengo son de paz, que no, mi luz apagará. Siempre activista, siempre seré. Faltan los presos, todo no está. no a actúa, revelate Con miedo no existe libertad. Y antifascista, siempre seré. Faltan la presa, toda no está. a a revelate Con miedo no existe libertad. Ah, ah, ah, ah no, no vengo son de pa que no mi luz apagará. Que no, no vengo son de paz. Que no, mi luz apagará. Frente a su capitalismo, pon tu chaleco amarillo y en la tierra cualquier sitio muerta su poder. Frente a su capitalismo, pon tu chaleco amarillo y en la tierra cualquier sitio muerta su poder. Larga vida, larga vida ya. La gente combativa somos sevilla las simientes del odio que no paran, paran de brotar. Somos semillas, lo que a su vida por vivir, vivir con dignidad. Ah, ah, ah. suene mi quejío que llega a Palestina y a Torquesa reverde en América Latina. Aquel que tú has perdido en la guerra de Ira y al que en el frente, frente del Kurdita. Que suene mi quejío en la franja de Gaza, que llegue mi perrío y al pueblo del Sahara, que llega al barrio obrero y a tu puta casa, que suene un día de huelga en tu tajo, tu fábrica. Oh, en tu tajo, tu fábrica. Oh, oh, en tu tajo, tu fábrica. Oh. Ahora ahí, arriba la luz obrera. Ricky, ¿le puede dar un poco más a la, a la guitarra de voz? ahora aí, meu. se me yo la madrugada, yo que salí un momentito que el tabaco me faltaba, me encontraba con un colega que no veía casi nada y uno de esos pocos buenos que también están para las malas, voy a robarte diez minutos, vamos a tomarnos algo que solo va a ser un ratillo, te prometo no tardamos y una y otra y otra más, no sabes cuánto tardamos, compadre, vamos a movernos, que ya mismo está chapa comienza el lío ya nos miramos, no conocemos, sabemos lo que pensamos. Ya márcame yo, ya está tardando, y goliero mi mujer me está esperando. otra me manda la noche me coyó la madrugada y he cavado en un carrito. otra vez puerta cerrada qué cosa tiene la vida si es que todo lo esperaba yo que salí por tabaco y mandó la sed nunca cambiará. Siempre será un golfillo, hoy te ha vuelto a liar. No te puedes juntar conmigo, nunca cambiará. Siempre será un golfillo, hoy te ha vuelto a liar. No te puedes juntar conmigo, me iré, me iré, me iré, me iré, me iré al amanecer. Me iré, me iré, me iré, me iré, me iré. Me amanecer. Me iré, me iré, me Meire, beire, beire, mayre, beire al amanecer. meire, meire, beire, mayre, mayre. Nunca cambiará, siempre será un golfillo, otra haría, No te puedes juntar conmigo. Meire, meire, mire, meire, Mayre, meire, meire, y al amanecer, meire iré, me iré, me Y un, dos, tres, me iré, me Y al amanecer me iré, me iré, me iré, Gracias. Ah, os prometo dos horas de directo a todo lo que estáis aquí, hombre, porque no estoy ni al 40%. no quieren callar, sacándonos a su perro, no quieren callar, dejando uno tuerto, no quieren callar, con multa con talego, no quieren callar, que no tenemos miedo, no vamos a parar, que si me callo me muero, me muero, que si me callo reviento y no quiero vivir, que si me callo me muero, me muero, que yo no tengo remedio que nacidos y que yo no tengo remedio que nacidos y que yo no tengo remedio que toda su violencia a ser más radical, que toda su violencia a ser más radical. No tenemos miedo a la policía, no nos callaremos, viva la anarquía. Ellos tienen miedo a mi reverdía prohibido callar, somos la ciudadanía. Anarquita preso, libertad. Y yo soy como ellos, libertad. Y anarquita presa, libertad. Yo soy como ella, pipa por fuego. Y apunta bien palmadero, pipa por fuego. Pipa por fuego. Y apunta bien palmadero, pipa por fuego. Siap, Arpi Papung. Merci. en el sofá, me da vuelta en la cabeza, parece que va a estallar y es que apenas no o no dormío casi nada que tarde me recogí yo cuando me voy a Armenda. Ya no soy el chavalillo que siempre quería más. La fiesta con mis amigos nunca la quería acabar. Cuántas veces repetí yo oh, que bien me quiero portar y nunca me lo creí oh, vaya plan. Y otra vez resacó, y otra vez de resaco. No sé si será la edad, cada vez me cae peor. Y otra vez resacó, y otra vez de resacó No sé si será la edad, cada vez me cae peor. No sé si fue tanta birra la que me cayó tan mal O fue ya que ya supa que le di al MDA Aquí estoy es una mierda buscando la oscuridad Y en casa todo el día me voy a llevar Ya no bebo, bebo más, no me drogaré jamás No me engolfaré que no que va Ya no bebo, bebo más, no me drogaré jamás No me engolfaré que no que va otro domingo en el sofá sin tener ganas de nada. Ya no soy aquel chaval huyo de la claridad. Si salgo un rato nada más, me atrapa la madrugada. Nunca lo puedo evitar. ¿De qué me sirve cambiar? Ah, ah, ah, y otro con sofá, sin tener ganas de nada Ya no soy aquel chaval, huyo de la claridad Si salgo un rato nomás me atrapa la madrugada Nunca lo puedo evitar, ¿de qué me sirve cambiar? ¿Y de qué me sirve cambiar? Olé. callejero que me señor camino de la malo, no del bueno. Malo gamberro con arma de roquero de los pocos que quedan no se venden por dinero. Gato inadaptado que ya no cree en el pueblo, sigue siendo rebelde mientras que se hace más viejo. Le queda una vida dentro del infierno y se pasa la onda diciendo que el puna muerto sigo por mi camino con mi amigo bebiendo birra, tomando vino, saco una china hoy me la lío, yo soy feliz con poco lo Sigo por mi camino con mi amigo bebiendo birra, tomando vino, saco una china hoy me la lío, yo soy feliz con poco lo

Gato libertario con el futuro negro de cachorro sabía que no iba a llegar muleo. Harto ya de palos, a nadie tiene miedo. Y él nunca tuvo una y está libre como el viento. Sigo por mi camino con mi amigo bebiendo birra, tomando vino. Saco una china, cojo y me la lío. Yo soy feliz con poco lobos, sigo por mi camino con mi amigo bebiendo birra, tomando vino. Saco una

por mi camino con mi amigo, bebiendo birra, tomando vino. Saco una china, cojo y me la lío. Yo soy feliz con poco lobo. Sigo por mi camino con mi amigo, bebiendo birra, tomando vino. Saco una china, cojo y me la lío. Yo soy feliz con poco lobo. Na na na na na na na na Había tocado tocado tres temillas más. Y no vaya a tener que llamar y ahora ya veo si desayuno. Ya ayer si sobro algo de pan duro. Pobre presente, triste futuro. Y como no creo, y está claro que no juro. Y a veces sueño, sueño con humo. Carde en sus casas y no se salva ni uno. Me he levantado ya mediodía un cigarro con un poco de María. Y ahora ya veo si desayuno. Y a ver ayer si sobro algo de pan duro. Pobre presente, triste futuro. Y como no creo, y está claro que no juro. Y a veces sueño, sueño con humo. Carde en casas y no se salva ni uno. Mierda de vía, casco de mundo y su democracia y está claro que es un bulo. 我。 toda, toda vuestra autoridad. En tu mundo mierda, mierda cagaré. Justo después de vomitar, después de vomitar. Me voy a revelar contra toda, toda vuestra autoridad. Y en tu mundo mierda, mierda cagaré. Justo después de vomitar después de vomitar. Que el futuro no es para mí, que el futuro no es para mí. Yo vivo, vivo al día, no sé cuándo voy a morir. Que el futuro no es para mí, que el futuro no es para mí. Yo vivo, vivo al día, no sé cuándo voy a morir. pa' mí, que el futuro no es pa' mí. Yo vivo, vivo al día, no sé cuándo voy a morir. Que el futuro no es pa' mí, que el futuro no es pa' mí. Yo vivo, vivo al día, no sé cuándo voy a morir. Que el futuro no es pa' mí, que el futuro no es pa' mí. Yo vivo, vivo al día, no sé cuándo voy a morir. Que el futuro no es pa' mí, que el futuro no es pa' mí. Yo vivo, vivo al día, no sé cuándo voy a morir. Y no sé cuándo me a Y no sé cuándo me a Y no sé cuándo me a Merci. Roger. dormía. Con dos cerillas y un bote de gasolina había una señora mayor que decía, me habéis robado los ahorros que tenía, como me engañaste, ponga aquí su firma, de sobra sabía, tú sabías que no leía, y de sobra que lo sabía. Y he venido a darle su medicina para decirte equivocaste de familia por su puta culpa estamos en la ruina Tú me dejaste, me dejaste muerta en vida yoguera. hoguera, pantera, hoguera, que te quema y hoguera, candela llama la abuela, hoguera, candela Vaquero que te quema, hoguera, candela si llama la abuela, fuego, fuego Y en la sucursal ya cayó primero, otro seguro que lo pensará. Fuego, fuego y en la sucursal. Ya cayó primero, otro seguro que lo pensará. Y hoguera, candela, quiero que te quema. Hoguera, candela, si la abuela. Hoguera, candela, quiero que te quema. Hoguera, candela, si la abuela. con cara cabrón. Se rescatan los bancos, se apoya el ladrón. Estamos cabreados, fuera de control. Se expanden por todos lados, bla, bla, bla. Me he despertado del sueño con cara cabrón. Se rescatan los bancos, se apoya el ladrón. Estamos cabreados, fuera de control. Se expanden por todos lados, bla, bla, bla. Se expanden por todos lados, bla, bla, bla. No puedes evitarlo, bla, bla, bla. Merci. vamos con, el último tema, ¿vale? Bueno, pero último. Y hay guerra en Siria y en Afganistán pero lo de Yemen no sale en la tele y una gran cumbre en nombre de la paz. Quien vende las armas, que nadie se entere, negra, negra mi bandera, sin corona ni estrella, como los tristes de los niños en una guerra negra como mina, cae bajo tierra, mi bandera no alumbra, le da luz la luna llena, mi bandera no tiene ni escudos ni colores, y es para los sin patria, bandera de los pobres, será algún día la queda de vuestras religiones, y es autoritaria, como la muerte como una tormenta, la noche sin estrella y en la bala perdida que tira tu metralleta, es una fría, como aquella cueva que usaban bandoleros para esconderse por la sierra, negra como peones que dan acá la reina, también será la tumba para los que gobiernan, bandera que saíta con aire de revuelta, con una sola letra, cuántas cosas, ella, ella pura libre, tiene alma guerrera, Quizás yo no lo vea, vencer a los que nos pegan. Y de allá de soñar que paloma vendrá, prepárate para la guerra si quieres la paz y utopía para ti, para mi realidad. Voy a cantar bien alto tierra de soñar que palomas vendrán. Prepárate para la guerra si quieres la paz. Utopía para ti, para mi realidad. Voy a cantar todo tierra y libertad. Negra, negra mi bandera, sin corona ni estrella. Como esa puta porra que en la calle lo golpea. soñar que palomas vendrán. Prepárate para la guerra si quieres la paz. utopía para ti, para mí la realidad. Voy a cantar bien alto, tierra libertad. Ya deja de soñar que palomas vendrán Parate para la guerra si quieres la paz y utopía para ti, para mí la realidad. Voy a cantar bien harto, tierra y libertad. Voy a cantar bien harto, tierra y libertad. Voy a cantar bien harto, tierra y libertad. Voy a cantar bien harto. gracias. Venga, uno más. hasta la próxima, ¿eh? Gracias. Flamencoresca, esca, flamencore puncarra, flamencoresca, esca, flamencore puncarra, flamencoresca, esca, flamencore puncarra, esta, esca, flamencore Gracias. Vamos con la última de los precios y presas, ¿vale? Lo miro a todas partes, mire por donde lo mire y aquí nadie va a ayudarme. No sabes que yo de menos aquellos litros en el parque, no sabes que yo de menos el puchero que hace mi madre. No sabes cuánto de largo se me pasa aquí los días, no sabes cuánto de menos yo toco mi batería. Dale recuerdo a la niña, la que tanto me quería, la que nunca vino a verme, se fue con Canego de cemento. Llevo ya casi tres años y que no me acostumbro a esto. Te dirás por qué te escribo, te dirás por qué te cuento. Para cosas muy valientes y para atrás no tengo huevos. Ya te cuento mis pena, porque eres más que colega, porque nunca me ha fallado ni en la mala ni en las buenas. Te quiero para decirte que aquí estoy con Te quiero para decirte que por ti noche no silencio ni por la noche lloro por dentro y amigo mío solo tú sabes te alego te alego te alego Abajo los muros de las prisiones. Bueno, gracias, ¿eh? cigarrito, anda. Es que te tienes que contar una cosa. Vale. Bueno, ponte mamá. Yo venía con la intención de, de, de tocar dos horas, bro. Soy otra vez que canta entre la espada y la pared. Yo soy aquel que le importa una mierda. Caro viene, escupiré. Siempre para arriba apuntando al poder y no pararé. Ya dije que si callo moriré. Jamás pensé si gustaría el CD Cuando grabé me siento bien Detrás son muchas horas que no ven, no olvidaré Los primeros acordes que toqué me declaré De una muchacha yo me enamoré Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Me enamoré de un cuerpo hecho de madera, su cuerda rompe en cadena con aliento a libertad. Me enamoré, su sonido me envenena y en mi arma contra el sistema tú no la puedes parar. Me enamoré porque a veces me revela, tiene mi mente despierta, si me falta mátame. Me enamoré de un cuerpo hecho de madera, su cuerda rompe en cadena con aliento a libertad. Me enamoré, su sonido me envenena y en mi arma contra el sistema, tú no la puedes parar, tú no la puedes parar, nadie la puede parar. alerta ya suena mi ruido pura energía no puedo controlarlo me sale la melodía alerta ya suena mi ruido pura energía no puedo controlarlo me sale la melodía Alerta, ya suena mi ruido pura energía. No puedo controlarlo, me sale la melodía. Alerta, ya suena mi ruido pura energía. No puedo controlarlo, me sale la melodía. La música mi vida, nadie me va a parar. Mi letra dinamita, pam, pam, pam. La música mi vida, nadie me va a parar. Mi letra dinamita, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Bueno, a ver, cierra de aquí. Hasta la próxima. huyendo de la fama quedársela. Prometo por mis muertos que no me venderé, me da vida mi huerto de alisa atrás, Las canciones que canto y que grabo en redes, frases que no son mías que escuchará, son de este que un día, que un día ayude. Tres años hace ya desde que empecé, no voy a despegar del suelo los pies, que la puerta ya para ti la cerré y al fondo del mar la llave tiré. Y aunque me espere el dolor y la muerte, y el flamenco se vive, se siente, ritmo sureño suena diferente, vivo sin dueño, muero por mi sobrino de la rabia, amigo de la ira, soy un nieto del odio, mi hermana la alegría, soy primo de la garra, novio de libertad, mi padre en rebelión, mi madre la solidaridad, sobrino de la rabia, amigo de la ira, soy un nieto del odio, mi hermana la alegría, soy primo de la garra, novio de libertad, mi padre en rebelión, mi madre la solidaridad primar la solidaridad. Si a ahorra me llama, lo que un día cree no puede comprar. Y si alguna vez me quiere escuchar, ven y búscame al centro social. Canto, como vivo, vivo, como canto mango.

Molt bé, doncs després d'aquest tros d'actuació que ens ha ofert Artizo en aquesta edició 400, petant la quartera del Casal Can Capablanca, continua aquesta, aquesta edició, seguim encara més endavant? Sí, seguim ara amb un altre moment també important, que és que les bandes que coneixem d'amics i amigues ens han fet vídeos i ens han volgut felicitar doncs, pel 400 programes. A continuació doncs, veurem tots aquests vídeos que, que ens han fet. Som-hi! Pim, pam, pum, sóc Aina Coda, mare meva, 400 programes, qui ho anava a dir? Que moltes gràcies per confiar en la nostra música, en la música que fem, i és que 400 programes se queden curts en tot el que vos queda per davant, així que tireu-li fort i espereu sé que vos donaré cosetes pa que poseu. Ah! Molt bones, penya! Som la gent d'Apatxe i us hem preparat aquestes paraules per a totes vosaltres. Bueno, estas palabras es una estrofa de una canción que algún día será canción y viene a decir así. Crecimos en el silencio de una guerra y le dimos voz a la palabra. La música es nuestra metralleta y el escenario nuestro campo de batalla. Muchas felicidades, pim pam pum. ¡Salud! ¡Oy, 400 més, a tope! Visca la ràdio lliure! Bona força! Ei, companyes! Per molts anys, per 400 programes... Aquí, des de Terrassa, des del Catalet, moltes felicitats! Una Visca les ràdios lliures. Una abraçada enorme, companyes, a tope. Ai, ai. Claro que sí, Bilbao, claro <laughs> Oye, pim pam pum. Que... Felicitats. Felicitats fuertes, 400 programes. Que, eh, que en pugueu tenir almenys 3 o 4 més i després, si tal, ja renovem, val? Però... I celebrem el 405. <laughs> que vagi molt bé. Eh, volem, que, volem que seguiu, volem seguir venint i sabeu que teniu l'exclusiva del nostre amor. Toma, Pau conill. Vinga, adeu. <laughs> Uh, eh, bones, som ignorants i volem brindar amb tots vosaltres i felicitar a l'Isma, al Pou, al Ric, la No, el Manol i tota la gent que fa possible aquest programa i que déu nhi que es portar 400 programes és una feinada brutalíssima. Us estimem moltíssim i aquesta birra va per, vosaltres. Vinga! Salut! Felicitats, cabrons! Per molts anys! Uh! Pipa Cucs, 400 programes!

Pim, pam, pum! Que no quedi un! Pim, pam, pum! 400 eh, programes. Família, moltes felicitats pels vostres 400 programes. Eh, des de Morapio Loco, molta salut i moltes felicitats. Us estimem a tots i a totes. I molts programes! Apa! Eh? Salut! Salut! Està tot pensat, eh? Un moment, eh? A veure... Pim, pim, pim, Estan els micros, ja? Brutal, tots els vídeos... Vale, família. Moltíssimes que guai, gràcies. Eh? Què tal? Sí. Com esteu? Que gràcies. Subidon, eh? Amb els vídeos. Sí, sí. Subiduki, sí. Gràcies a totes per, per seguir aquí. Estigueu com estigueu. Eh, moltes gràcies. Volíem, volíem donar unes gràcies fortíssimes en primer lloc al Pizu per haver fet aquest viatge des de des d'Andalusia fins aquí i haver tocat. I sobretot moltes gràcies a, a totes les bandes que... Adeu! Gràcies! Els ignorants que marxen, gràcies per gràcies. tot! Moltes gràcies, Boniques. penya! Us estimem! La casa està oberta, torneu quan vulgueu. Pues això, moltíssimes gràcies a totes les bandes com els ignorants que, que ens han felicitat i que moltíssimes gràcies per totes les bandes que en algun moment han tingut eh, algun tipus de comunicació amb nosaltres, que han vingut al programa, que han vingut a, que ens han mencionat, que han vingut a tocar, que... Que els hem posat, també. Que els hem posat. Totes les bandes, moltes gràcies per existir i per fer música combativa. Nosaltres estem aquí per fer-vos sentir i re, que unes gràcies infinites perquè sense vosaltres no podríem fer programa. Uh! Bravo! Esperem que hagueu gaudit de Valent i seguiu gaudint de la festassa que encara tenim per davant, això sí. Tira una falca i, i comencem amb els temazos, ¿vale? Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà i a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Bueno, seguim amb el pim-pam-pum. Eh, hi, ha, hi ha un cachondeig important a la taula. Ara mateix no sé de què, de què estan parlant, però bueno, ara... Vale, sí, s'ha caigut una birra a sobre d'un guió sí, és, és bo que sí. Bé, bé, bé. Així és com ho llegeix el pollo normalment. Estem perdent els papers. Bueno, el guió està per petar se l'amigues. Un cop més, donar-vos les gràcies a totes perquè el Pim Pam Pum som una gran família. Sense totes vosaltres això no seguiria. Nosaltres eh, fiquem cada, cada dijous eh, el que podem en, en aquest programa, però sense totes vosaltres que ens escolteu, a les bandes que us fiquem, que, que us entrevistem, això no seria possible. Eh, ara seguim, seguim amb aquesta edició 400 del Pim Pam Pum, com sempre diem, música de trinxera per oïdes dissidents. I música proletària per oïdes insurrectes. Música combativa per oïdes rebels. Penya, i ara... Ara... Ara anem al bloc 2, on les companyes que formem el programa en l'actualitat us hem preparat uns temes per seguir gaudint de la bona música i la bona companyia. Molt bé, doncs, com, com anirà això? Qui comença? No sé, aquí diu anècdotes, hem d'explicar anècdotes o no? <laughs> sí. Pues, jo, jo aniria per feina perquè sí. anem malament de temps. Eh? La partenogènesis... Bueno, bueno, <laughs> bueno. Va. Ui, ui, jo, jo també aniria per feina. Ara. Eh, bueno. No hem acordat qui comença, no? Jo estic super baix. O sigui, qui, qui comença amb Fem-ho fàcil, o comença per una banda o comença per l'altra. Vinga, el tecles. Un moment, un moment. Riqui, a mi el, o sigui, Puja... està passant alguna cosa. Puja-li el micro, puja-li el micro al Manolo. Què està passant? A, a mi pugen el micro però baixa alguna cosa. Jo sento perquè... que parla algú. El teu micro, Manolo, està a dalt de tot, no sé què està passant, però... És que parla algú, hi ha molta gent aquí. Jo sento per aquells els cascos molt soroll de fons. O sigui, sembla el Sant Jordi. Però perquè això no és l'estudi de dalt. Però, a veure, av avui ja no hi ha, no hi ha marxa enrere d'això, el que està passant aquí a la sala. O sigui, hem d'anar avançant nosaltres com es pugui. Avancem, avancem. I tant. Pues Ricky, venga, Aquí. I aleshores, sí. qui comença? Si voleu, començo jo, que és molt venga, tranquil·leta. Va. Sí? Som-hi. Sí? sí? Vinga. Sí? Venga, Eric. Esteu a punt? Vinga, vale, dale, Oli, Eric, vinga. Jo, jo, com sabeu, eh, fallo més del que voldríem i els últims programes no he pogut venir. Llavors, eh, jo l'últim programa no vaig poder venir i òbviament estàveu eh, reivindicant el 25 de novembre, llavors jo he portat un tema que ja té uns anys, que és del 2011, que el van gravar a Madrid des d'un col·lectiu, eh, que es diu D'espaldes al patriarcado, que suposo que coneixereu. Oh, sí. I us porto un, un temazo que em feia molta il·lusió portar, que es diu Hasta los ovarios. Venga, fot-li! Nadie nos ha dicho nunca cómo debemos luchar, no vengas ahora a intentar Nadie nos ha dicho nunca cómo debemos luchar. Solo nos queda lo que hagamos. Llevamos una vida entera en esto. No te hablo de supuestos, te hablo de mi realidad difícil enemigo el que se esconde en nuestras mentes porque siempre hay una excusa que contar. Hemos visto muchos grupos por nuestras vidas pasar, no encajamos en ninguno, son lenguajes diferentes pero todo me parece igual. Solo nos queda inventarnos nuevos espacios donde no esté presente ese ojo que siempre te ve esa mano que siempre te toca, sin preguntar lo que siente tu ser. hostias, insultos, desprecios, miles de agresiones, nos estáis tocando mucho los ovarios. Bé, doncs eh, avui fem 400 programes, però passa com a la primer, enganxada, enganxada de toro. Estem gestionant les no, coses. Que no, no s'ha acabat, eh? Qui va ara? A veure... Ara vaig jo, em sembla. Vinga, Manolo, fot-li. No s'havia acabat. Mireu, fa temps que jo estic allà amb una secció informal, que és la secció de versions d'Escorbuto. De, I... Gran. Què parla per aquí, Manolo? No sé què està passant, però... És que sona com el cul. Eh, ara sona superbé, no? Ah, ara sona bé, eh? Ara sona Ara sí, eh? Bueno, doncs això que us explicava, que fa temps que no sé per què ens vam encerçar aquí amb el tema de les versions d'Escorbuto i tinc allà moltes a la recàmera i avui us porto una molt interessant d'un grup que es diu Zarzaparrilla que, que són de Bilbo, és una banda de, de swing és una versió de swing de... he dit de swing és una versió de Antitodo en swing oh yeah de parrilla, que el álbum del 2015 Hilda, Zurito y Rana. Espero que la gocéis porque es una versión naca. la tremendíssima mestra Manolo. Ha sigut una versió espectacular d'Escorbuto, de, crec que no l'ha escoltat ni Cristo. Si tu dius, perquè jo tampoc l'he sentit. Però, ben bona. Bueno, ja, ben bona eh, és que ara hi ha un festival aquí contundent, eh? Vinga, ah, no. Ui, jo sí que estic fort. Igual, igual... Hem petat la quartera. Escolteu, igual podem respirar un moment, no? O sigui, no... Sí? Vale. Hem de córrer tant? No, no hem de córrer, però sí. Bueno, molt, Pau, molt bé la teva cançó. Pau, què, què ens portes? Vale, sí, per feina, no? <laughs> sí, però respirant una molt mica, clar, sabeu? Clar. Doncs ara posarem una cançó d'uns locals, oh. o sigui, que un grup que són d'aquí Sabadell, que són els Calanya, Toma. i vull dedicar molt especialment aquesta cançó, a, per mi, el millor programa que hi ha ara mateix a, a Radiotrama, em sap greu. No, uh! no som nosaltres. Oh. per mi, el oh. millor programa que hi ha ara mateix és La Llesca. I tant. Perdoneu-me a la resta de programes perquè tenim també molt bons, tenim l'entera, tenim realment tenim metralla de la bona, però és que la Iesca és un altre nivell. Sí. L'Adri fa, fa jo màgia. Jo estic molt d'acord, sí. I des d'aquí vull agrair molt especialment l'Adri la, la força i la, la canya que li fot. Ja, si voleu escoltar algun altre dia el programa ho podreu fer, ah, perquè està a radiodrama.cat, però posarem una cançó que és uh, la intro de la Iesca, ah, que, que és de Calanya, aquest grup d'aquí oh. Sabadell, que tenen aquest, temazo que es diu Juegan con Fuego. folly y dicen hay que reflexionar. Nadie está a salvo de estar. molt bé, molt All bé. right, mestre Pou. Jo he portat swing, però el Pau va, va fina, eh? Quino va a trallon, sí. Gràcies, Pau. Vale, Calanya eren de Sabadell, hem dit, no? Sí. Doncs jo me'n vaig a la competència, me'n vaig cap a Terrassa. Ui, ui, ui, ui. Avui, a la competència. L'última serà de la Foli Seitan, una cançó nova i tal, però les dos, les dos prèvies, o sigui, la de ara i la següent, són cançons que ja han sonat i, i que em feia molta il·lusió portar un dia com avui. Ara porto els Código Neurótico, uh. banda, banda mítica yeah, de, yeah, yeah. de Terrassa, Clàssic. amb la seva cançó Radio Libre, extreta del seu disc del 1994, Colores de Guerra. Canyuki. Som... Vamos ahí. Vamos, Layways. Visca les ràdios lliures. Visca. Home. Espectacular tema zarrangano del mestre Teclas. Seguim aquí al Pim Pam Pum, continua aquesta edició 400. Cap on vas, turisme? A veure. Ara ens anem cap a Madrid, amb els Caos Urbano, aquesta banda de punk coi formada per skinheads antifeixistes d'Alcobendas, el 1995. Madrid. Ell, elles són el Miki el Fry a les guitarres, el David al baix, el Peque a la bataca i l'Escu a les veus. A més, venen molt ben acompanyades amb el... Col·labora? Amb el, sí, amb, la Nata, amb el Nata Estevez al saxo. És un tema que s'extreu del seu segon single d'avançament del seu nou treball, Eufòria, que sortirà el proper gener. Un tema que té eh, amb la LGTBI-fòbia com a rerefons, amb un videoclip guapíssim i que porta com a títol Imperdonable. Anem a escoltar-la. Diverses, con experiencias vitales fuera de la norma, el mundo no existe. El mundo no podría avanzar, se estancaría. Piénsalo. Imagínate un mundo en el que todo, todo el mundo fuera igual, todo. No tendría sentido. Eren Caos Urbano amb aquest imperdonable. Era que és una balada, això. Eh? Era una balada. Una balada, era una balada. El saxo molt ben posat pel, pel Nat Estevez i bueno, espectacular tema zarrangano per tota, per tota la penya que defensa eh, el tema de el LGTBI. Era una... Ui, no. Hola, hola. No. Era una bail... bailoida. Sí, eh? Això què és? Era això, eh? És una baladeta. Lara, Lara, el Lara ha marxat perquè això em sembla que és bastant pim-pam-pop, eh? <laughs> Jo no voldria ser aquí. Ara, digui. està allà, està allà, Lara. El Lara no ha marxat. Que, te, que, eh, no ha eh. marxat, que està allí. Vale, vale, Està allà, no, no, t'enfadis. no t'enfadis. És pim-pam-pop o no? Aquesta baladeta que ha posat l'Isma. no és Atenció, que ve el Lara. Ojo, ojo. ojo, ojo, ojo, ojo, que Cuida't. rebota, eh? Rebota això, eh? Probando. Se me escucha. Se te escucha. Sí. Estava una mica lluny, però... I, i no... Sincerament, amb tota l'estima que us tinc, no estava pendent del que estàveu dient. Clar. Però bueno. quan heu dit el Nelson no ens està escoltant, <laughs> llavors sí, eh? Ah, com, com llavors, que no? Com de cop i no? volta se l'antena. Molt bé. I quina era la pregunta? Que, que si la baladeta que ha posat l'Isma era pim-pam-pop. És que ba ba balada no és pop. Ah, o sigui, una no, cosa és una balada i una, una altra cosa és el pop. Ah, vale, vale. Molt d'acord, vale. molt d'acord. Sí, eh? entrenem en jardins no, profuns. No eh? contestaré, eh? no, cal, no, no contestaré a la teva pregunta si ho era o no ho era, però si era no, no, balada, que, queda meu. resolt, queda resolt. Si era balada, no era pop. Perfecte. Gràcies, jo, Lara. Jo una pregunta que tinc per tu, Lara, que estaves aviam, aviam, a, a la barra, és... Ja que hi som. Jo quan he anat abans s'ha acabat el barril, han punxat un altre o no? Segurament sí, si no vaya merda de Bona notícia. Sí. Vale, vale, moltes gràcies. Jo com, confio cegament de en la gent que ens empara. Vale. Llavors, jo, confio jo també. cegament en que sí, hi, ha, hi hagi un altre. Vale, moltes gràcies. Notícies de servei, no? Sí, sí, sí. sí. sí. Després d'aquesta informació tan valuosa, ara arriba el torn de la mestra Noelia, que tira un Polluela. dels seus arranganos. Seguim, seguim aquest programa especial 400 i jo el primer tema que porto que és de la Carmen Aguado, és una rapera valenciana que potser la coneixeu millor com a Jazz Woman. Ara, ara, sí. I el tema que porto és un fit amb l'Arnau de Zó i la Mireia de Pupiles que es titula Amor i Amistat. I és un tema que van estrenar el 10 de juliol del 2020. Ja l'he portat en algun altre moment, però em venia molt de gust portar-lo. És un tema, clar. Perquè a la lletra eh, diu, està amb vosaltres, dona tot el gust, sentir-se estimat, sentir-se volgut, i és un... És una lletra que m'ha recordat molt a, a com em sento jo en el pim-pam-pum amb totes vosaltres, oh, no? Yeah, yeah, yeah. Que, i, I la vull dedicar doncs, a això, a tots els espais i persones que els ocupen que ens fan sentir a gust, estimades i, i volgudes, com per exemple el pim-pam-pum o Can Capa. Molt bé. Que la gaudiu. Ui, gràcies, noi. tots caminos camins, conèixer que li donen sentit, Donarse la mà quan estem en perill. La vida es dura, no anima a mentir. Somos la familia que va de parranda, no somos els que donen la llanda. Y ese bon rollo es el que es guarda, no anima a dormir, la cosa s'allarga. Oh, oh, oh. Estar amb el gust, Sentirse estima sentirse sentir amor, amistad, familia y futuro sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. Sou i se foc, sou i se flama, mel de romer, canela en rama, sou i se perla que hi ha en el camí. T'arriba la traca que no posa fer. L'amor per la vida és actitud, sou la poesia del nord i el sud, trencant melodies, posant noveties, mesclar harmonia i menjar-se el futur. Ai, la colla, si t'encantes ja nens és la falla, o juguem tots o estripem la baralla. Vos triaria per anar a la guerra, passant-nos la bota abans de la batalla dret al costat del meu cor pels anys indomables, pels dies elèctrics i pels nostres morts. Trobar-se la pedra per tots els camins, conèixer amics que li donen sentit, donar-se la mà quan estem en perill. La vida és dura, no anem a mentir. Som la família que va de parranda, no som els típics que donen la llanda. I ser bon rollo és el que es guarda, no anem a dormir, la cosa s'allarga. Oh, oh, oh, Estar amb vosaltres dona el gust, sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. y más sentirse amor, amistad, familia y futuro hasta de chufa, encara més amor a la terra horada así pero mal y paper. Estima l'oratge horache, tambés, buños de la tía entren cual fa fred. así carrer fa en falles también fa fred. Què? vos te la manta, el coll i el cabasset. me ya se mal drama tot festa, eres el solet que m'entra per la finestra. Que de ni pa celebrar, són a mí la meva tú Tu me compres quan et conté la vida, vos escapas yo la fugida Yo me hundo, me sacas del pozo, amiga. Cero llanto, todo gozo. Con per per tots els camins. mis que le donen sentir. Donársela la ma cuando este La vida es dura, no anima a mentir. son la familia que va de parranda. No somos típicos que donen la llanda. Y ese buen rollo es el que es guarda. No anima a dormir, la cosa es allá. Estar ambos el gusto Sentirse estimado, sentirse por gusto Amor, amistad, familia y futuro Sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. No em toca? Què, què us ha semblat? Ah, Jazz Woman? Després de la balada... Molt bé. Després hola, de la, hola, hola, hola, hola. Després vale, de la balada de l'Isma ha anat bé, no? Una miqueta bé, de ritme. Ens diuen que hem d'anar acabant. L'Eric que... no té el micro activat. L'Eric no té el micro, sí. Passa-li micro. Ei, ei, ara, ara, ara, sí, ara, ara, ara, ara. Sí, hi havia un noi amb mascareta tocant-se el canell. No sé si... No és que no tenia pols? No sé què, no sé què hem de fer. Palli, Palli, igual ens has d'ajudar, perquè tu, tu manes al món, saps? Sí, tu manes molt. Llavors, sí. eh, bueno... El Palli ha fet el gest, sí. Què fem? Sis xupitos, sí. Està, està fent sí, així, xupitos. canvi, canvi, demana sí. canvi. Pulso, pulso. Sí. sí xupitos. <laughs> Ui, està venint cap aquí... Està bueno, venint bueno, bueno, bueno, perill, bueno, bueno. perill, perill. Uh, què necessiteu? Eh, temps. Sí. Temps. Legitimitat. Uh, podem, podem seguir fent programa... Um, Veieu els Mossos aquí? Ens queden unes no, cançonetes. Jo no, jo no, no, no, no fem no. mal a ningú. O sigui, no, llavors, a ningú. Uh, bueno, seguim? anem, anem tirant. Tireu-li, però poseu algun tema de reggaeton, com a mínim. No, no ara, ara, ara, vale, ara, vale, vale, ara vale, us poso vale. algo bailongo. Reggaeton islandès d'aquest que portes no, tu. No, no, no, no, encara no, encara vale, no. Estem vale, a la segona vale, ronda. Uh, jo crec que, de moment, No, hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, es el aterrizaje. Venga, suficiente es eh, el que necesitaban Saguen. Tenim l'aprovació de Pallimentari. Següent Molt tema. bé, pues tema. No es una la pero però l'haurem de posar aviat. Eh, ara un tema que a mí me agrada molt, que és d'un concert que van fer en directe, o sigui, és una gravació en directe d'un concert que van fer a l'Apolo, les Balkan Paradise Orchestra, oh, aquesta, uh. aquesta banda espectacular de dones que toquen música balcànica, juntament amb les Tribade, uh! Uh. i toquen un temazo que es diu Resiste. Y pato a vosotros. Sol y caña. Dale allá esa cadera. espero que hagueu ballat amb les Balkan Paradise Orchestra i Tribade, amb aquest temazo en directe. Boníssim. Eh, algú s'ha ballat. Algú s'ha ballat, algú s'ha ballat, tu ho has vist? Sí, jo vale. ho he vist, però et dic una cosa, més es ballarà quan arribi aquí una safata de xupitos de casalla. <laughs> Així sí que podrem dir, a Sabadell, Sabadellat. Sí, no, sí, sí. no sé si et senten, però... No em senten, eh? I no es donen el pall i no em sent... A... El pall i no et sent... No, no, això és un desfase. Què hem de dir? A Sabadell, ballat? o Sabadell s'ha badallat? Hem de dir Terrassa, capital del Vallès Occidental. Mira, mira, mira, s'ha escoltat un eh, crit, eh, eh, per allà. Algú ha reaccionat. La, la persona que ha cridat que ens porti xupitos. <laughs> Tot ho farem, a veure. Mira el Palli, eh, ens ensenya el Eh, eh, eh, eh, eh, eh. De casalla. Es veu xitxa. Amb què bueno, seguim, seguirem, amb què seguim? Seguirem. Mira, seguirem... Això no serà ballaruca com la que ha portat l'Eric, jo us porto els Dos X, que són una banda de rap core de Santiago de Chile. Que van, que van superràpid, no? Per dos. Van, van per dos, sí. <laughs> Em sembla molt interessant. És una de les bandes que ha començat no, amb aquesta temàtica del rap core ll llatí. Eh, uh -huh. Rap core llatí? Correcte. I bueno, ja sabeu que a mi la policia no m'agrada gens, llavors m'agrada portar Paquito cançons... Bueno, Paquito Muerto. Paquito Bueno, Paquito Muerto... M'encanta portar cançons que li desitgen la mort a tota la policia de l'Estat i del món sencer i aquestes persones li desitgen fort eh, amb un tema que es diu La Fuerza Policial i que a més em recorda molt a l'Isma perquè, eh, perquè l'estil d'aquest grup és molt de Molotov Hombre, hombre. És un molotov chileno, no, per dir-ho... No, no havia sortit el tema, eh? És un molotov chileno, això mm, que porto, punt, eh? eh? Espero que, que us agradi, si el podeu escoltar, perquè la penya està aquí a xerrera i tal i qual, però ahí va. Ah, lío. cançó, Manolo, moltes gràcies. Ja ha començat la contundència aquí, sí. eh? Pues jo baixaré una revolució ara. Tu baixant revolucions? Com... Sí, perquè és un dia molt distès, així eclèptic. <laughs> ah, posarem una cançó que, de fet, tinc una pregunta. A tu et sona el grup Iso Rai? Sí, em sí? sona, però no els, no els controlo molt, però Perquè, sí. pues, són, jo tampoc els tinc gens controlat i en canvi són un però grup... Són com uns clàssics, sí, no? Sí, exacte, vull dir, eh, d'Astúries, o no sé si són d'Astúries, ara no, és una patinada forta aquesta la que acabo de fer. O de no Tarragona o de por ahí, no sé. Sí, entre... <laughs> jo crec que entre Austràlia i donant la volta a Austràlia un altre cop. I aleshores, doncs, uh, posarem una cançó d'Isha Rai, una escaquejada que es diu Maria, de... Maria. Bueno, doncs després dels xupidazos de Casalla o de lo que sigui això, em, em toca a mi la meva segona ronda. Us porto una cançó que també, com la primera, ja ha sonat, són els Fiascos, el seu temacle reeditat, perquè primer el van tocar més, com més rotllo cantautor i després van fer una cançó com la fan en directe, en el seu disc del 2013, La fiesta de la democràcia, i el temacle del que us parlo és la, la mala reputació. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Hágalo que hagas igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera de <laughs> Espectacular el temazo de Mesa Tecles. Tiro fijo el fiasco. Com havia de ser. Home, fiasco sempre és benvingut. Un dia com avui no volia deixar de posar-los de posar al meu grup fetitxe des de fa molts anys. Què I un dia pollo? com avui... Què diu el pollo? I un dia, I un com, dia avui, com avui què? no podia deixar de sonar de Baboon Show, aquesta banda formada a finals del 2003 a Estocolm, a Suècia, amb la Frida Estal al baix, la Cecília Bostrom a les veus, el Hakan Sorle a la guitarra i el Niklas Svensson a la bataca. Portem una cançó homònima, com ens agrada aquí al Pim Pam Pum, es diu igual que el disc, és una cançó que porta com a títol Radio Rebelde. Folli! Where When you are lonesome, solitary You know I'm never far away You are not alone. Molt bé, què us ha semblat aquest temazo que ha posat l'Isma? Doncs ben bona, era una, sí. una que no podia faltar tampoc en aquesta edició. <laughs> La Radio Rebelde, va un show, i ahí, ahí queda. Velles conegudes del programa. Sí. I amb què seguim? Amb què seguim? Perdoneu, mi, perdoneu, perdoneu. Em toca. Sí. Volies dir alguna cosa, Riqui? Res, res, que no... no... Crec que vosaltres no ho sentíeu perquè jo sento una cosa diferent. No havia parat ah. la cançó i estava... Ah. Perdoneu, ja està, ja està. Tot bé. Vale, doncs continuo jo amb aquesta segona ronda. Dale. I us porto un quartet punt Riot de València, no, no mogut del lloc on havia estat abans. Ah, mira, com la allà. Que es diuen Cnidari, i està format per la Natàlia a la veu, l'Iris a la guitarra, la Laura al baix i la Marta a la bateria. Eh, són un grup que estan actives des del 2014 fins al 2017 mm. i el tema que us porto es titula Ocells Eh, he de dir que elles abans havien fet una maqueta el 2015 i després van fer un àlbum que Penya ponia ST, i mi duda és, ST, ST què és? Sense, títol... Sense títol. No, self-titled, autotitular. Títol, no, sin trabajo, vol dir. ST, ST. <laughs> Ui, ara. Podríem fer un debat. Què penseu? Tu què dius, Manolo? Manolo? ST, què vol dir? Jo dic sense títol. Sense títol. Sí, eh? això, era, és... això era un programa de Luna Fuente, no? Sense títol. Bueno, jo sigui, crec com, que... sigui com sigui, sense títol Dale. o tal, Eh, el tema es titula Ocells i sona... es parla amb la, men amb, no es parla amb la menja plena, eh, es diu. <laughs> gràcies, gràcies, Pau. La punt. Va, som -hi. I sona, sona així de bé. Fot-li! Quan els ocells caien les màquines paren, si no és l'emoció de veure un animal en llibertat, Molt bé, i ha arribat el moment que tots els del Pim Pam Pum hem de dir Constantinople. Isma, primer. Constantinople. <laughs> Constantinople. Constantinople. Constantinople. Constantinople. Constantinople. També conegut com Bizanci o Istanbul. Bizanci. Sí. Istanbul, eh? Uh. A tot això us ha molat, no? Istanbul és Turquia. Tremenda. Us ha molat bueno, Knidari. Turquia, que són els Macedònia, no? Ja havia sonat Iugo el programa. Iugoslàvia. La, la Noe està intentant dir Sí, cosa. sí. Havia sonat al programa? El grup sí, la cançó crec que no. No, Exactament. bien, bien, bien por ahí. Vale. Eh, què, tirem una cunya o no? Cunya. Com ho veieu? Falta, falta, falta. Cunya. Cunya. Ea! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Bé, bé, bé, bé, bé, bé. Com esteu? Com esteu per aquí? Fantàsticament. Al Una límit, cosa, penya. Al límit de la felicitat màxima. Jo crec que hauríem de donar les gràcies també a la penya que ha vingut aquí, a la quartera, sí. a veure'ns en directe, no? I tant. Eh, uh. I que segueixen uh. aquí. Moltes gràcies, penya. Sí, moltes gràcies per haver vingut. Uh. Ué, ué, ué. Encara a ràdio no es veuen, però aquí Aquí hi ha 150 sí. persones. sí, eh? Hombre. 150 mínim, Aquí tirant pel baix. Aquí dins a la quartera fa molta calor. Sí, això fa patxoca, o sigui, no cabem aquí a la quartera. Vull dir, això està a rebentar. Passa amb la bufanda. <laughs> vale, doncs pues què? Iniciem la última ronda d'aquest programa 400 del Pim Pam Pum, programa ara de sí, música sí. combativa de Ràdio Trama. Ens acaminem al final Oh. Sí, Ens encaminem als 500. Enfilem la... Eh, molt bé. anem estem, cap allà, anem cap Estem allà. començant el camí cap als 500. No sé què diria la Bea, si pugem o baixem. No sé si pugem. És que hi ha tanta gent que no en sent. La Bea, És que la Bea tenia que... cagarrines, eh? la Bea ha marxat. Què dieu, pugem o baixem? Ha marxat? Fa pujada o fa baixada? Això fa pujada o baixada? Fa molta baixada, dius? penya. Sí, a, això que estem fent fa pujada o baixada? Ni puta idea, vale pues, pues res, pues seguim. No, no ho sabem, no ho sabem. La qüestió és avançar. Què dius? Si <laughs> cuesta arriba, cuesta abajo. O ah, cuesta Aquest poco. programa que estem fent, que encara seguim, El flow del programa, volen dir. El flow. de puta mare. De puta mare. Seguim de puta mare. Que puja o baixa. Puja, Puja. això puja, vinga, Això endavant. Puja. Vinga. Puja. puja, pujar, doncs. Vinga, va, què portes, Eric? Com el Carrero Blanco, puja com el Carrero Blanco, perfecte. <laughs> és la referència que necessitem. Ara sí, ara sí que ens entenem. Ah, aquest és el flow. Bolo, bolo. Gràcies. Vale, pues amb aquest flow que és el nostre, de que, de que morin feixistes, eh, seguim amb Bad Brains. Uah! Jo, jo no sé si això ho heu sentit o no. Home, jo, sí? jo ho sento de tot cor, ja t'ho dic ara. El Pau, jo no Pau dub... està, està plorant, eh? Jo no dubtava sí, sí. que el Pau ho, ho sabria, però jo ho he descobert avui amb un company meu eh, de la feina que li he dit, mira, vaig a fer el programa 400, què poso? I m'ha dit, i dit Bad Brains. I Bad Brains és una banda de, de Washington, als Estats Units, i va ser una de les primeres bandes negres i una de les no sé, aviam, aquí no sé si podem entrar, però el hardcore és molt gran, però és una de les impulsores del hardcore. Totalment cert. Totalment cert, vale, si el Pau si em dona l'aprovació, ho, dic, ho dic, amb, ho dic amb tota la veu. És un dels pares del hardcore Totalment. que van començar al 1982 amb, aquest, amb, amb aquesta cançó que estava en aquest disc us porto, que és dels Bad Brains, i es deia així, Bad Brains, és un homònim, i us porto un tema que es diu Band Indici, prohibits a Washington perquè pues, aquesta penya, igual que avui, li donaran de molts de pals a Washington només per ser negres. Així que, fot-li. Rastafaris hardcore. Yeah. The Dream Tremens, espectacular tema zarrangano. Estic molt, molt content, la veritat és que estic mig emocionat que el Pau m'ha donat molta aprovació <laughs> I, a mi això em fa sentir bueno, com, com el cel del hardcore, la veritat. És enciclopèdia de la música combativa del programa, si dona la seva aprovació és que deu ser ben és, És el nostre referent. Una clàssica. Doncs oh. pues des d'aquí, Bad Brains, escolteu-ho.

I seguint amb la temàtica de versions d'Escorbuto, us porto una versionaca de ratas de, por, de ratos de porao de mucha policía, poca diversió, del Jodiéndolo Todo del 1983, que és espectacular. sí, sí. sí. ratos de porao, eh, que literalment vol dir rates de subterrani, Barcelona, escorbuto, eh, mucha policia, poca diversió. No s'acaba, eh? Aquesta... Literalment rebentant els ciments de Can Capablanca, sí, sí. Mestre Manolo. Es nota que és l'última ronda ja, eh? Frisqui frasca. Jo pensava que, que es deien estones d'anar empurrat. Ah, Ratos de porrao, ah, eh, molt, molt agut. Molt agut. Molt agut. Pues Això... No era una broma, eh? <laughs> No era una broma. Bueno, jo pensava que les panses eren, eren una fruita, fins que vaig descobrir que algú em va dir que era, era raïm sec. És, et canvia la vida, aquestes I, coses. Sí, sí. sí, sí. Hi ha un punt d'inflexió en una vida humana, en el punt que descobreixes. En aquell has estat enganyant tota la vida, enganyat tota la sí, vida. Sí, total. És com el punk rock. Que no existeix. Bueno, que és un tema allà que està allà pendent. Eh. Sempre, sempre és una assignatura pendent la que o tenim. O com el capitalisme, no? Que, bueno, sí. que sembla que el, sí, el, el però... El rock no. és com el capitalisme. <laughs> Hauríem de parlar del tema. Manolo 2021. Però ja parlarem. I tant. Tenim un debat. I tant. Sí. Tenim un... Ai, Ara, ara, ara ho has dit. Mestre Pou, tu, tu em sembla que també t'acomiades. Sí. És així, eh? Perquè a tota vida hi ha un punt d'inflexió que t'adones que el punk rock és com el capitalisme, que no... No? Aquestes, no, no em vols comentar el tema? Isma. Mm. Espera, vas Podríem a donar la volta com una truita, no? Oh, seria un bon moment. Sí, no? Sí. No dic que, don... <laughs> que fem la volta a la situació com d'una truita. Eh? Eh, I ho dius perquè ara portarem els tortilla flat. Eh? Ah, ah, ah, M'ha costat arrencar, eh? <laughs> ara posarem... De fet, és una versió d'una cançó d'un grup de punk o d'esperit punk, perquè és a, eh, a, bastant al començament, que quan la sentiu jo crec que us sonarà, però és que és super popera. Així que és una cançó, sí, totalment pop, però que és pop. Eh? Has vist? Pop, pop. I aleshores, però la versionen. Pong. Pong. és com el ping-pong. I la, la versionen a Tortilla Flat, que són un grup que fan més folk, així, i jo, aviam, jo crec que us, hi han gaites pel mig i jo crec que sonarà la cançoneta Se papo moi. Vamos-le. Vamos-le. plan pour Aquí tenemos el que... Eh, molt bé, doncs després d'aquest temazo que ha tirat el mestre Pou, continua aquesta edició 400, fa molta baixada, molta pujada, però anem molt les varades, acabarà el mestre, el mestre Tecles amb la seva última ronda. Què portes, bonic? Doncs jo per acabar m'acomiado amb la meva secció Foli Seitan. Foli! Foli! Avui us porto el Silver Chair, una banda bastant anyeja ja, extret del seu disc del 1999, que es deia Neon Ballroom, us porto una cançó que es diu Spawn Again. Spawn Again. Spawn Again. <laughs> Esperem que hagueu gaudit molt. Ha! Va, que és el comiat i això. Eh... El mundo de Què? Com acaba, segueix, acaba aquí aquesta edició, com acaba, com acaba, 400 del Pim Pam Pum, acabarà amb un, amb un parell de temes, eh, esperem que hagueu gaudit de, de valent. Ara punxa PNC. Sí, tot el que comença acaba, acaba aquesta edició 400 amb, amb la quartera reventada, com, com volíem, amb tots els amics i les amigues de, del casal Can Capablanca. Eh, esperem que algú ho dit de valent, com dèiem, acabarem amb un parell de temes, em sembla que el primer el tiro jo, i us, sí, us porto ja veureu, us porto bueno, uns que estan per aquí, els Casparrata, aquesta banda de col·legues de Barberà del Vallès. <laughs> els Casparrata s'han assegut aquí i, i no sé si volien dir alguna cosa. Hombre, i tant sí. que sí. Casparrata, què heu de dir? No, no volem dir res perquè com ens posem a dir coses no pararem. No, sí. no, deixaran de dir. dir Me n'alegro un muntó d'estar piratejant les zones pirates de Good la evening, Sabadell! Aquesta banda de punk o de punk rock? Que, que... Eh, de, de punk rot. De punk rot? Punk trencat. Ja està, ja han dit el que volien dir, ja pots seguir, Isma. Podeu trobar... Eh, no estiguis tan segur d'això, eh, Eric. El vinil, el vinil de Casparrata, el vinil està aquí, el podeu trobar... Ai, no, sí. que encara no... Encara no ha sortit. Van encara no ha sortit, van fotre una entrevista aquí de... De la hòstia. Horas, de la hòstia, de que, que, duró 8 eh, días. Ni eh, la película de Titanic, eh? Estem, estem molt contents d'estar en Capablanca on no deixen entrar espanyols. Com ha de ser, com ha de ser. Ah, us sembla bé la xerofòbia. Sí, Banderes sí. anarquistes, eh, la quartera... Ho hem aconseguit, eh? Jo mai he vist tants punquis com avui a, a la quartera. Estic Això és gràcies al, al Pitu. Bona eh, senyal. Eh? El Pitu, el Pitu. Molt bé, doncs amb els Casparrata m'acomiado jo, aquesta banda de Barberà, amb l'Albert a, la, a la bataca, el Devoto al baix i el Joan a la guitarra. Sí. Eh, des del seu darrer treball, Solució Hidroalcohòlica, que vam venir a presentar aquí mateix en una entrevista curta que els hi van fer, us portem un remake del temazo Aleluya Hermanos. I, i l'últim de... Entrevista tuit. Va ser ahir el pim-pam. en 15 línies. I l'última de les cançons la tires tu, i em sembla? Sí, sí jo porto Noelia. una banda punk rock originària de Lima, de Perú, que va ser formada el 2018 per la Diana a la veu, la Noelia al baix, l'Alejandro a la guitarra i el José a la bateria. Es diuen Perra vida i el tema que porto és Acoso, que és un tema doncs, que dediquen, es dediquen a parlar el tema de l'assetjament de les dones, pel fet, o sigui, l'assetjament que rebem les dones només pel fet de ser dones, tant al carrer com a concerts, com a escoles, com a diferents àmbits. I jo què sé, Eh, M'ha molat molt aquest grup perquè he buscat informació d'ells, de, d'elles, i, i són penya doncs, que fan recaudacions per les presentacions que fan i les donen a, a les assemblees de dones i diversitats i tal, i això, que el tema que porto és acoso i espero que el gaudiu. Molt bé, penya. Right. Més dones al pim-pam-pum, eh? Això... I tant. No volem Noelia, marxar... aquí a dar el coñazo fuerte. Ai, ai, ai, ai. ai. No volem marxar sense abans donar les gràcies a tota la gent que heu vingut fins aquí a gaudir d'aquest programa especial. Merci Penya per ser-hi. I també agrair a tota la gent de Can Capablanca per tot el suport que sempre ens donen. Sense el casal nosaltres no podíem fer aquest tipus d'actes. També a totes les amigues i companyes que ens han vingut a fer costat en un dia tan especial i al nostre estimat Pizu que ha posat la guinda al pastís. De Pizu! Caga, sí. I, i un moment, Au, jo, abans que tanquéssim també voldria donar les gràcies a, a l'Isma, que és aquesta persona que us està parlant la majoria del temps, perquè és l'únic que està aquí des del programa 0 o el programa 1 del Pim Pam Pum, i sense ell, sense ell res d'això podria ser possible, no l'hem presentat al, al principi i l'Isma és eh, la el veu, poeta, el poeta la de veu de les oïdes dissidents i el necessitem aquí sempre, així que moltes sempre gràcies. Sempre Isma, ahí, fuerte. Gràcies per ser el meu veí. Uh! <laughs> Molt bé, Carles! El monstre! El monstre! <laughs> doncs amb aquests dos temes, i doncs amb aquests dos temes perdó, acabarem. Eh, seguiu escoltant-nos, que ja sabeu que sou el nostre motor que fa funcionar aquest programa, ja sabeu que sou qui fa bategar el pim-pam-pum. Forta ovació per el Pizu que ha estat avui aquí i per tota la gent del programa que ens ho han currat. Pizu, pim, pam, pum! Que no quedi ni un! Pim, pam, pum! Que no en quedi ni un! Com sempre diem, família, ens trobem a la, a la xarxa, xarxa i pels, carrers. carrers. Salut i revolta! Uh!